聲台，還聲於民。 D 一百香港台。以下節目純屬個人意見，並不代表本台立場。風波裏的茶杯，還聲於民。主持：鄭經翰、林旭華、 黃國同。早早晨，早晨，早晨，係啦，咁啊，仍然係呢個大聲台，係啊，同呢個香港台係聯播㗎吓，嗯，咁啊，繼續吓，咁啊，睇下今日有咩大新聞。今日你覺得邊單係我哋值得留意嘅新聞呢？今日誒新聞都頗多，文匯大公就係狂丙啦，狂丙阿媽田同埋阿陳太啦嚇， 咁就係普通嘅我哋自己本港嘅報紙咧，多數都係講緊一單係不獲起訴嘅案件。係咁嗰單嘢然後啊就較早前呢，警務處長都喺喺個嚇喺嗰個係誒警察學堂係嘛？係啊，咁啊俾人問嘅時候就誒。 警方就好關注呢件事，就話同呢個特區政府呢係就係佢冇向呢個法庭提出呢呢呢件事㗎嚇。係。咁而家知道啦，真相大白啦嚇。真相大白啦，咁就係、嗱，諗白講古仔你叻噶，你講下啲古仔先啦，講下呢單古仔啊。呢單古仔好簡單啫，咁就係誒《東方日報》嘅創辦人咧兩兄弟啦，係咁啊曾經咧 就係喺誒俾呢個係港英年代嘅係誒政府，係咁就係啊就話佢咧係涉嫌販毒啊嘛，嚇係啊即係未未未未檢控咁啊，即係有涉嫌啦，係嘛？係係咯，咁啊有人棄保潛逃，係兩兄弟都好耐噶咯喎，件事好耐㗎好多年啦好耐㗎係啊喎咁啊，我哋啲老老鬼啊仲記得啦，梗係啊，後生仔唔記得㗎啦。係啊係啊係啊係啊係啊，咁就我就好奇怪嘅， 以前咧曾經咧喺呢個係曾蔭權嘅年代咧，做特首嘅年代，啲人講過就話係啊，一路咧就東方報業集團啦，有同呢個係特區政府傾嘅，就話咧係誒創辦人咧，特別係而家就講而家仲在生嘅，係係就係係嚇馬惜珍嚇，係咁就話係啊好想翻嚟嘅，係 咁就傾緊，咁咪翻嚟究竟係係乜嘢咩狀態咧？咁樣而家都七十六歲噶咯，聽聞啊，即係咁就話病緊添。啊嗯報道啊，即係身體唔好，另一另一位但係呢又唔喺度個呢個呢個消息出嚟咧，就讓我哋咧係都好一個好機會咧，就係認識下法律常識啦。係係係嗱，我我我就睇尋日睇嗰個闊誒法庭嘅嘅係誒呢個裁決嘅時候咧，係誒我就覺得好奇怪嘅。係咁咧，既然喺零五年經已咧 係誒特區政府嘅係誒律政司係經已向嗰個當事人咧嘅嘅法律代表發出咗就喂唔夠料砌你嘅喎。即係不提證供，即係唔夠料嘅，應該係啊。咁如果唔夠料嘅，係咁點解今次咧個法庭好奇怪就話咧，又要當事人咧係翻嚟，仍然要提堂，係然後由法庭去話，喂，誒、證據不成立，係 咁然後先至可以咧係俾佢得到個自由身。係但我我認我又當然係我唔讀法，我唔識係啊啦，我就話。嗯普通常識嚟嘅普通啫。常識就係其實呢個普通常識。如果係香港有人犯咗件事，係如果係無論係執法嘅單位嚇，後嚟佢決定要點做，但係律政處就律政司就會守尾門就喂，係係證據不足，證據不足就係應該提控啊嘛。係咁不提控嘅時候，咁我嗰、個嗰、個可能被檢控嘅人就已經係一個自由身啦。 係。我點解仲要經過法庭嘅處理咧？嗬，我明白誒。我諗我諗要分開嚟講嘅係諗法，嗯就係誒，首先即係我自己好好奇，就係點會係誒零五年即係律政處會係誒通知人哋係佢係不提證供起訴啦，應該係不提證供起訴係咁。當時好似就話咧係係誒又有啲嘅係誒 證人咧又過身啦係嚇，係係咯，係咁就所以係不提證供起訴。咁我諗要分開嘅。咁因為個琴日個申請呢，嗯就係話應該係申請咧就撤銷佢嗰個拘捕令嘅，係係，因為就係當初係即係叫佢係拘捕佢，然後要佢上庭啊嘛，擔保噶嘛。咁就即係 如果講得係難聽啲，就應該係棄保潛逃嘅。係係係呢個呢個呢個我係啊一般嘅認識啦。咁喺呢個情況之下， 咁零五年誒、呃我唔係好明個原因點解會係誒、呃律政處話係唔足夠證據，所以不提證供起訴啦。會唔會都我哋即係應咗某一方面嘅查啊可能詢，係然後作出一個咁嘅我相回應啊信呢個係最低限度嘅要求啊啊啦。嗯，咁但係我哋要明白呢，就係不提證供起訴呢，就 唔係等於或者絕對唔等於係無罪釋放嘅。嗯嗯係絕對兩回事明白明白係咁不提證供起訴呢，如果真係律政處係喺法庭話啊，我會不提證供起訴呢，嗯都係等於呢係罪名不成立，係同無罪釋放呢係係截然係兩件事嚟嘅。係係係咁就誒，呃咁、另一點呢，就係、誒、大家應該關注嘅問題就係、不提證供起訴 呢個答應係咪一定係誒、呃、會實行呢？咁咁其實就係我哋有一個有一個通例呢，就係、喺你上庭之前呢，嗯咁就誒、呃律政處呢都係可以呢，即係可能前一兩日呢，就有個 trial bundle 嘅，係有個我哋即係審判嘅嗰啲文件啊，然後係拍拍埋埋啊，就會俾你。係咁喺嗰度呢，如果係提出新嘅證供呢， 都有可能嘅。係係係。咁如果但係喺呢啲誒案即係意思件，未經法庭去處理嘅時候咧，都有變化嘅。因為不提證供起訴呢，係律政處誒、呃、會講嘅。係係咁但係呢，就係法庭呢，然後由法庭去決定嗯係咪係即係呢 罪名，即係呢個呢、個罪名不成立，嗯因為你不提證供起訴，罪名不成立，嗯就由法庭去判斷嘅，始終都係。係係咁但係咧，大家要記住啊，罪名不成立咧，同係無罪釋放咧，係兩回事嚟㗎，係兩回事嚟㗎，自然係。嗯嗯咁係一個技術嘅問題啦。咁誒、呃除咗我講話，即係喺上庭前係好有可能，即係誒律政處會係有個誒、呃一個一個 trial bundle 一個審判嘅 案件，成沓嘢攞出嚟，咁入邊可能包含好多嘢。咁第二咧就係喺呢啲誒案件問題咧，我相信如果律政處係零五年佢係講咗係冇足夠證據嘅話咧，嗯佢講咗呢件事咧，咁如果佢再係即係突然間又攞啲新嘅證據啦，咁啊未必係即係公平嘅。嗯但係有一樣嘢大家要知嘅就係，當你係翻翻嚟嘅時候咧， 咁佢依法係會拘捕噶嘛，諗法係咪？嗯咁你拘捕咗之後，咁就拘捕之後就一定有好多手續要做噶啦。咁係因為係我哋一般都要做噶啦，就係會係影相啊、打手指模啊，係係可能就如果係嗰啲唔係已經做 DNA 咗㗎啦啊，咩？因為嗰啲係佢而家係。當年嘅時候啦，係嘅時候已經做咗啦。佢可能係做咗，嘛但係而家翻嚟，可能佢有做啲 SWOT 啊嗰啲嘢，即係係另外有啲嘢要做啊，即係係做啲 誒、呃、對一對啲嘢啊，同埋可能啊高度啊、身材啊各方面啊嗯咩咩咩咁嗰啲嘢噶嘛，係咪？嗯嗯咁如果係佢係做呢方面嘅嘢，而因為係呢啲嘅新嘅鑑證而引起另外嗯嗯同舊嘅證據係有吻合嘅，嗯嗯咁嘅時候，亦都有可能係有新嘅證據喎，所以係誒兩樣嘢係 大家要諗到，要分得好清楚咯。係係咁所以啊，另外即係因為呢個係一個拘捕令嚟噶嘛，咁你拘捕令原則上係即係誒你到咗之後，我要將你帶翻上去嗯法庭，嗯即係隨便係邊個法庭都得噶啦。嗯咁然後由個官去決定啊呢件事點樣做。嗯咁然後至到另一個程序係我哋講係 DOJ 係咪嗯誒不提證供起訴，咁然後咧由法官決定咧係咪罪名不成立，咁、嗯嗯但係罪名不成立同無罪誒同、無罪判決咧就係、都係有啲分別嘅，即係係冇足夠證據，所以我就起訴唔到你係，罪名同不成立埋好多時候我哋咁解啫都係話咧係誒疑點歸於被告嘛嚇，係喺普通法嚟講。係係咁啊，所以咧應該係特別一個刑事嘅檢控，一定係係要啊係啊，絕對絕對係 絕對咧係要係誒嗰個證據係好確鑿啊係啊。啊！疑點，如果如果有任何嘅疑點嘅話呢，其實個疑點嘅話，大家應該從呢一方面諗嘅，個方面即係話，嗱呢件事係好有可能嗯係依照控方嘅證據係咁樣發生嘅，嗯嗯嗯，但係亦都有啲可能唔係咁嘅情況之下發生嘅喎，咁係係咁所以呢，就如果係有另外一套演繹嘅話呢， 咁就係法官係永遠係記住，不時咁要提醒自己係喺呢件案 即係我可能我相信係誒係咁樣樣發生噶啦，嗯我好相信係誒、呃律政處嘅所講嘅嘢係咁樣發生。不過我都唔可以排除係係另外一種説法，有可能係咁嘅情況之下咧，咁、嗯所以基於呢、個誒、呃考慮之下咧，係我會係 話疑點歸於被告，嗯而係有一將被告啲我都係唔釋放明嘅咧，就係係誒嗱，你話證人咧就經已係誒去世，咁係冇證人啦，係咁啊講得俗啲嘅死無對證啦。咁但係點解尋日喺法庭有提及到一點就話，喂，當年主審法官亦都離咗世喎。啊咁你佢佢因為咁有冇關佢係咧？當時佢有個法官少有嘢少文件留低啊嘛，係嘛？係佢有文件啊留低，咁、可能佢個嗰個誒拘捕令啊 arrest order 咧就嗯要帶翻 誒呢個人嚟我嘅面前，係嚟我嘅面前，即係佢 arrest order 嘅字眼可能嚟翻我嘅面前，咁、嗯樣即係如果係個主審法官唔喺度，咁啊點樣嚟翻個面前啫？咁但係呢個字眼嘅演繹咧，應該係因為所有法官坐庭嚟講咧， 佢唔係代表佢本人嘅，係咯係咯佢係代表法律。咪係咯係咯。係啊，所以就嚟翻我面前咧，就應該咁佢演繹好似你話齋係嚟係咪任何翻個法庭任何法庭都得嘅，都搞掂咯係啊，啊啊應該係任何一個法庭都得嘅。咁所以我就嚟返好奇怪，面前有攞咁點解會係喺嗰個係誒法庭嘅程序裏有提及到哦主審法官離世咁，真係佢佢係即係喺度字眼話離世嘅話，就表示係誒係咪嚟翻我嘅面前，即係嚟到我 哦一定嚟到我黃國同面前咧。其係實即係所有嘅法官嗯係代表法律，咁嚟翻任何一個法官面前，即係嚟翻個法庭。嗯所以嚟講，即係有個咁嘅即係技術上嘅拗撬咯。係咁原則上呢、個誒、呃可能即係律政處會考慮一個原則，即係話啊誒、呃你點都要翻翻嚟㗎啦，你翻翻嚟有，嗯嗯如果我係唔夠證據，咁樣咪我不提證供起訴，咁、嗯嗯 就冇辦法㗎。如果你冇證供嘅話，咁、個官咪會話啊罪名不成立，咁、嗯嗯就係會係釋放咯。咁係係係但係你始終都要到翻個庭㗎嘛。如果唔係嘅話，就會係有可能個社會上有個信息咧，即係話啊，咁如果係你鬥長命啦，即係你去到第度咁嗯嗯鬥長命，鬥長命咁啊，就唔使翻嚟咯。咁你翻嚟講，我撤銷埋嗰、個誒、呃、拘捕令啊，咁嗯會唔會係 俾社會一個誤導嘅信息係鬥長命會贏嘅喎？咁鬥長命會贏嘅喎，真係。咁咁所以喺呢啲情況之下，始終係即係有個就係、律政處仍然係話啊，我會不提證供起訴，亦都係冇新嘅證供係提出嚟係起訴嘅話咧，咁始終係要你都要翻翻嚟，然後我哋會係 考慮即係啊，你都係歸咗案啦。嗯咁唔係話鬥長命，然後誒當初你誒呢、個跳保各方面嚟講，有冇牽涉到另外一樣嘢咧？咁、嗯嗯另外即係係另外一個問題咯，會係係明白。今早咧就阿李錦雄老總就問啦，今日咩日子？咁啊，係我諗今日好多人都記得㗎，記得嘅又未敢忘記啊，真係係。未敢忘記。啊！係咁啊，今日就係中共前總書記胡耀邦胡耀邦逝世二係十五週年嘅啊， 係係咯。咁咁啊，就亦都係我哋六四一個係啊當時嘅契機嚇啊。嚇嚇嚇。咁但係好奇怪，好多年咯我今日睇幾翻誒快係啊明報個報導就話咧嚇喺嗰個係誒陵園內咧係嚇咁啊有呢個啊客人啊寥寥無幾。係咁啊，佢話上午咧就有呢個三四十人啦，咁啊分兩批人嚟拜祭，咁啊係多數都係遊客嚟噶。咁啊年輕嘅係女遊客咧就攞出個擺出嗰種姿勢啊拍碎照，係啊 咁啊真係唔係好尊重啫，係咪咧？係啊，即係咁然後咧仲有咧就係好奇怪嘅就係咧，明明係唔一個唔收費嘅誒服務業，而家喺度喺度做啲收費嘅嘢喎，真係啊！唔收費，係啦唔可以做收費嘅係咩？嗰個山清清水秀，儘管陵園不收門票。係但仍有不少收費服務，好似導遊講解係收費五十蚊人民幣啦，係即影即有啊，每次又三十蚊咁啊！係，唉，真係 我覺得即係係係咪即係話俾人聽，一世如一切如常？我啊我感覺到就誒後生嗰啲嗯可能係真係對個事情嘅體驗啊、感受啊，即係係唔及我哋呢一輩，即係喺個諗法喺我哋嘅腦海之中，一講到呢啲就即刻諗到係有個坦克車係啊，就俾一個市民係啊截停咗，個影像好係有個影像永遠喺你腦海中嘅。 係咁截停咗之後，然後嗰個市民仲係手揸住兩袋嘢嘅喎，嗯耷低個頭， 咁啊坦克車，然後就喺佢面前向左轉，佢又行去左邊頂住佢，右轉又右邊頂住佢，即係呢啲場面嚟講，永遠係喺我哋嘅心目中係永遠存在嘅，亦都係點解我哋心目中有個結。咁我其實我就好希望呢啲嘅信息同埋呢啲嘅結咧，係會一路帶俾我哋下一代嘅，咁令到下一代都係 知道點樣係走過來，我哋走過來個路程係點樣樣，然後就認識真係認識中國，由即係由嗰件事可以睇到我哋點解到而家為止仲係鍥而不捨咁，一定要追求我哋自己嘅。自由民主咯，啊啊！咁啊，胡耀邦嘅第三仔胡德華接受訪問嘅時候就講，係咁佢話咧 係對於要求紀念佢爸爸咧，佢話要求反腐敗嘅學生所受嘅待遇咧，佢感到不可思議。佢認為咧，如今應當咧給學生歷史嘅評價，係學生們究竟犯咗咩罪？你講清楚啊！嚇，風波算係咩罪咧？死掉嘅又誒有嘅誒有冇個對佢哋有冇説法咧？係啊啊！因為咧好多佢哋唔承認係一個屠殺嚟噶嘛，啊，佢哋始終冇話，即係冇話，即係冇流過血咯， 冇死過人咯，誒係咪啊？始終係即係呢件事嚟講，我諗好多嘢公道自在人心啦。咁如果你話睇翻國內嘅走勢，會唔會係真係咁大徹大悟咧？我係覺得諗白，我係好傷心嘅，我唔會係咁諗，因為。最近個大家睇到啊，許志永啊呢啲，即係維權律師，佢冇做任何嘢㗎，佢佢只係不過係根據法律 反腐敗，就係你上面貪污嗰啲人嚟講，你要交代你任何嘢，你要講清楚。咁就俾人嘅印象就係根本唔係一個真真正正嘅反貪腐咯。係啊，原來都係拗骨子裏形成一個權力嘅鬥爭嚇。係即係唔同嘅權力嘅鬥爭咯。咁如果係大家係仍然係睇得通嘅話呢，係真係要港人真係企定定，始終要企定定。我哋 如果係我哋嘅立法局議員係唔可信嘅話，我哋自己要企定定，嗯、一定要好硬淨咯。咁就誒、呃，我琴日係有幸同一啲就比我後生好多嘅即係年輕人去傾偈啊。佢哋都係英國誒翻嚟，即係都成八年噶啦翻嚟，但係最後都係決定係離開香港。咁佢哋誒，即係好有才氣嘅一對一對夫婦。咁佢哋亦都係真係 響應咗國內嘅呼喚，係翻嚟香港讀完書咧，應該翻嚟香港然後投入國內嗰個大熔爐度，即係希望係建設中國，真係去做一啲融資啊各方面嘅嘢。但係佢嘅感受就即係做咗咁多年呢，係你如果幫嗰個人。搞間公司，嗰、嗯、個人係人大政協嘅話呢， 你就好易做好多步驟。嗯、但如果嗰個公司唔係有個人大或者政協喺度呢，嗯、根本你呢就冇可能會做到嗰啲嘢嘅。層層關卡嘅話，你過唔到嘅，係啊，啊你永遠過唔到啊。所以咁嘅，即係親身嘅體驗之後。然後係黯然而退咯，即係會係離開香港。我我係同佢哋講話，我真係好唔捨得你哋走，你哋即係讀完書啲口袋， 我好唔捨得走。三十零歲，但係我無話可說。我唔可以勸你唔走咯。咁我希望呢啲事實嚟講係，即係呢啲讀完書呢啲，佢哋唔唔係關心政治嘅，佢哋絕對唔關心政治。佢哋即係睇通，如果係。根據即係大家國際上嗰套嚟講，嗯、你真係要行嗰條路去做呢， 冇咗嗰個所謂嘅人脈呢，冇咗佢老闆係咩人嘅關係嘅話呢，嗯、你根本就打唔通。啊、嗯，呢個就係我喺琴日嘅對話之中，我係好，嗯、我只有講句，等於好多人都批評嘅東南亞國家咪就係咯，喺馬來西亞，哈，係啊，你冇佢哋嗰啲嚇。 係啊，啊嗰啲咁樣嘅係誒馬拉嘅人咧，去同你做股東，同你做法人代表，你唔使知有公司成立到係咪？你即係你唔需要，佢哋真係唔使做嘢㗎，韌韌腳喺度啊，掛住個名就分分錢㗎啦。係啊，佢哋即係呢啲啊，呢啲就係我又理解呢，呢啲可能係保障佢哋本土嘅。咁但係如果你跟住個次序去做咧，你唔會話好多關卡嘅話咧，會係因為我係咩咩，我老闆係咩咩人，咁你就會。 好順理成章行， 如果你唔係咩咩人嘅話，係你就會卡到你好緊要。係呢個係親自落手落腳做咗七八年嘅人同我講嘅，嗯即係我諗好多進入大陸工作嘅人，大家會明白呢個係咪一個事一實？個理想嘅幻滅啊！係啊，呢個係咩事實？我係最後我結論即係我好唔捨得你哋走，我覺得香港好需要你哋，但係我唔夠膽勸你唔好走咯。嗯呢個就係香港現實，亦都可能 係咪香港嘅將來呢？嗯咁啊，大家真係要真係要努力啦嚇，亦都係我哋風波入邊點解成日豬啫啫豬啫？其實我覺得有時我哋啲節目可能好嘈噶，係但係嘈之中，我哋係有種緊張啊嘛。嗯係有個心結喺度。我哋即係如果我哋唔緊張嘅話，使咩成日豬啫啫啫諗法係咪？係，如果係一切都係風平浪靜嘅。啊，唉好似而家我哋畫面見到嗰個係啊係啊海面嘅，喺呢個係啊係到某個海面嘅， 我哋都收工啦，係嘛？係啊有冇講啦，係嘛？係啊啊，根本世界一切都咁冇美麗係嘢講嘛係啊，啊，等於係通入咗嚟，咁啊交通啊係如果係好暢通嘅，冇嘢好講啊嘛，係啊係咪啊？啊，好好，呢段時間交俾我啦，係咪啊？唔該晒兩位啊吓。焦點新聞， 時間早上接近八點三十分，現時阿通報道一節簡短嘅新聞報告。咁啊，中環發生盜竊同埋襲擊案嘅，咁一名餐廳嘅嗱，早晨啊，兩位你好啊早晨，吓啊冇啊，想講下呢，最近呢，好多流浪貓呢，吓又俾人哋虐殺啊吓。係荃灣嗰排呢，就六隻流浪貓就俾人毒殺啊！琴日晏晝三點零鐘呢，吓，喂又有一隻流浪貓呢，就啊俾人哋啊用一個吊頸嘅方式就掛咗啲工業大廈嗰度。 唉，呢啲咁嘅人係咪真係冇良咁呢個人個良心去咗邊呢？吓？真係係咪呢啲？我我始終覺得，如果唔去珍惜生命嘅話，永遠唔係一個文明嘅社會。咁係可能嗰啲人覺得個流浪貓嗯嗯係誒滋擾啦、壓定啦，或者點啦，嗯但係佢永遠係有生存嘅價值㗎嘛。嗯你你連一一個生命你都 能夠輕輕易易毒殺佢、吊死佢，嗯，你唔好話自己係一個文明人。係冇如果錯， worse than a barbarian，真係離譜㗎。仲差咁唔使唔使好似有啲人建議一樣嗰啲係呢個寵物嘅警察咧，真係哦，係咪啊？係啊好啊！嗰陣時都成日講話要成立寵物警察啊係啊，希望將呢啲嘢繩之於法。唉，即係睇自己個心啦。我成日覺得啊，呢啲我覺得真係有報應㗎吓，你可以咁講啦。你點會真係，你點會唔容忍到佢啫？佢阻你咩嘢啫？係咪？唉，冇錯。你差唔多， 如果你大家係真係有見到流浪貓、流浪狗，其實你永遠係睇到一樣嘢，喺流浪狗你睇到一樣嘢，嗯佢條尾永遠耷低嘅，啊，佢即係好可憐佢係喪家之犬啊！嗯佢條尾永遠耷低嘅，佢即係佢自殘形穢到好好緊要啦！佢我未見過一個流浪狗嗯係條尾會豎起嘅，啊冇係耷低嘅啫，係有道理耷低喎，我試下。夾即係好密咁走。 佢哋可以生存得幾耐啫？佢哋喺流浪嘅生涯之中，我成日覺得佢唔識自殺嘅啫。如果自殺就自殺咗嘅，因佢自己冇錯，喺流浪生涯真係之中，佢只有好坎坷咁，最多係兩三年。啊佢即係食嘅嘢又係邋遢嘅嘢，咩咩咩。狗唔係狗唔同貓，貓可以自己喺野外生存到，嗯狗係冇晒呢種能力嘅。佢只有如果佢比較好啲嘅話，我唯一覺得佢哋好啲， 佢就係有一群，可能有幾隻盤喺度。如果佢一隻嘅話呢，我佢仲慘。一隻，如果佢有幾隻盤，大家仲煙煙煙煙煙，有個盤一齊淋雨啦，一齊擋風啦，咁一齊你食一啖，我飲一啖啦，咁或者咁。但係如果一隻嚟講咧，我啊真係， 啊我啊第二個凄涼過凄涼咁啫。啲咁嘅嘢容忍唔到不過。社會亦都有啲係誒好誒熱心照顧呢啲咁樣嘅流浪係嘅絕對係有好多組織嘅獸醫係係誒寵物啊，或者係呢啲係狗隻同埋貓嘅，係咁佢哋都係會有啲地方去照佢哋嘅。冇錯。係喂，阿啊，阿阿係通啊！如果有人問你，有個旅客，嗯，尖沙咀有個旅客問你，係喂，帶我，我想問下去 PMQ 原創坊喺邊度？咁你點答佢啊？ PMQ 唔識喎， 咁要唔唔知有咩嚟㗎？咩地方嚟㗎？嚇，啊真係真係唔識喎，原真係唔創識。哦，係咪話好似再諗下，係啊？唔知咩改裝宿舍咁，係咪嗰度啊？係啦，咪就係嗰度咯哦嚇。唉，哇，咁咁係咯，中環啊，係以前嘅已婚宿舍啊，警察警察宿舍宿舍係啦，係啦。下月九號啊，試業啦，啊啊啊咁好似係尋日咧開始好似有局部嘅 開開放嘅放俾人哋參觀啊。哦係咯，今日都有好多報紙報導哦，嗬，咁啊得閒要去睇睇新啦嚇嘅， 會唔會成為一個新嘅景點咧嚇？嗯，好似話啲喺中環嘅租又唔荷里活道係太貴，好似話一萬蚊到嗬，咁就攬一攬個報紙頭啊咁咁，啊要你符合佢嘅要求先得嘅。冇錯。不過我都奇怪點解啲名店都入去啊？奇怪真係。啊咁啊真係有係啊將成個係啊成個計劃就破壞咗嘅係啊喎，嗬好奇怪真係。啊不過呢個同呢個係大館嗰度又唔同啲啦。嗯大館度就話明係唔會租俾啲名店嘅嚇。 收到，咁就堅持好啲啦嚇。好啦，咁啊講翻嗰啲貓，希望呢位咁嘅虐殺人士呢，回頭是岸，有報應啊！記住啊！好啦，咁啊揸緊車各位請緊記，保持警覺，安全駕駛。 D 一百交通消息資訊最全面，活現在眼前。 D 一百大聲台，還聲於民。 D 一百香港台。 荊棘林中觀自在，月明簾下轉身難。屋大不如心寬廣，聲定晴空繁勞倦。逢星期五晚，霎時衝動，顏聯舞。蓮花少東金剛上師談生活，講人情， 輕鬆到來世間法，寬廣心靈喺 D 一百。寬廣心靈由普明佛學會贊助播出。 四大洲各大咖啡產區，從伊犁農場直接採購，選用九種最優質阿拉比卡咖啡豆，混合調製而成嘅伊犁 MPS 咖啡膠囊，咖啡因含量低過百分之一點五，不求刺激，只求完美口味。嗯，有花味、焦糖，仲有朱古力香味。喺 D 一百上環專門店訂購一盒六包，總共九十個嘅伊蓮咖啡膠囊，只需港幣五百一十蚊，即送一包 Metika 特製濃縮咖啡十五個，價值港幣七十蚊，送完即止。 訂購熱線二二九七一九九八。仔啊，食飯啦！嚟緊啦！仔，食飯啦！唉，媽，我知啦，你聽唔聽到啊？吓 Easy Here 清晰聽係一部香港工程師用咗十年嚟研發，榮獲多項國際科技大獎嘅助聽器。獨有嘅科技能夠集中聲源，減低噪音，令輕度至嚴重聽障人士聽得更清楚、更清晰。趁住母親節，令你至愛親人重新享受聆聽嘅樂趣。查詢電話：三六九一八一八八。媽，食飯啦！嘿，我帶咗清晰聽，聽到啦，唔使咁大聲啊！ 司長開會，我哋講到我哋最大嘅目的就係唔好原地踏步。基於我哋香港作為一個係誒細啲嘅地方，得七百萬人啦，同其他啲細啲嘅經濟體啊，例如誒新加坡啊或者澳洲咧相似，所以嗰個強制性投票啊，我哋覺得政府係應該考慮嘅。如果我哋只係分得嗰個組會大啲，組嘅數目細啲嘅話咧，就變咗議員佢容易安排啦。 我一定要喺保障議員嘅嗰個發言嘅自由，同埋維持個議會嘅係有效運作之間，要攞到個平衡。政府會可能想誒、呃、今年七月即係廿零廿號立法會休會前呢，就能夠通過呢個嘅創新科技局嗰個撥款同埋有關嘅 誒議案啦。有可能就基於呢一個嘅理由呢，就令到呢個展布更加快速。去遊埠唔係立法會議員必有權利嚟嘅，大把時間。風波裏的茶杯，還聲於民。主持鄭經翰、林旭華、黃國同。 早晨，早晨，早晨點四十分，係啊咁啊大班啊仲未入直播室嘅吓，咁啊睇下佢一陣呢，就住我哋剛才講嘅兩三個話題，有乜嘢嘅補充啦吓。係啊，大班好有自己嘅見地嘅。係我諗法又嘈啊！自由行旅客玩殘賓館，真攞命啊！次真。咁啊，終於都屈服啦，咪要退錢咯，係咪係啊真係啊？佢我覺得佢頂癮就係 嗱佢誒不停叫差人拉人喎，拉佢拉佢啊！佢話要入差館住，有二十九名福建自由行嘅旅客。啊！前晚大鬧尖沙咀賓館，因為佢哋唔滿呢租住嘅四間房呢太細，同埋要打地鋪，咁啊、要求退錢。咁啊期間啊又推撞啊又成啊，咁啊由當中十名旅客不斷叫囂，包圍管房， 手指指對罵，又一度要求警方拉佢哋返警署休息。咁啊事件醖釀咗七個鐘頭。賓館最後又讓步退錢平息。嗯，咁啊，即係可能佢係嚟到咁廿九人，其實係住幾間房嘅。咁我覺得收費又唔係好貴，因為七間房係就係八千蚊。 係咁就係有有三人嘅房，三個人住啊，四個人啊，同埋有啲係有碌架床嘅大房，係就可以住到最少廿四人嘅。咁啊，第一個期就係佢哋啊當初係有訂房，咁啊，但係就。好似信用卡啊過唔到數，咁啊冇訂到，嗯，咁即係冇啦，冇過唔到數即係冇啦嚇。咁佢哋跟住啊到達現場啦， 咁就話誒我冇訂住啊，咁你一定要幫我搞掂。係，咁人哋誒左騰右騰咁騰到個房出嚟啦，咁咁佢哋然後咧就放低晒啲行李，係，就係誒喺個房度放低晒行李啊，嗯，咁然後咧就去香港迪士尼就遊玩，嗯，到夜晚七點翻嚟，咁咧然後咧就。開始唔滿意啦，嗯，喂喂，點解誒 要男女同房啊？點解要分上下碌架床啊？碌架床唔係上下咁啊，碌架床又拉拉開咁啊？即係又點解有啲話要打地鋪啊？咁要退錢，咁然後就即係咁。咁如果你係我當你係好唔滿意嘅地方啊，就知唔知嗰個報係咁嘅咧？ 嗱，呢個呢個第一問題，唔好以為自己住緊五星級、六星級嘅嘅豪華酒店啊，係咪？啱嗱，呢個第一問題啊，咁你訂唔到，咁你嚟啦，嚟到之後，人哋又俾埋房你啊，係，咁你大佬啊， 又擠低埋行李，係咯，走出去玩，咁你要你睇到啦嘛，嗰陣時間房，你當時候如果唔滿意嘅，係啊，應該嗰陣時喐啦，係咪啊？係咪？係啊，應該嗰陣時，喂，我唔要喎，嗱，我寄啲行李喺你度，嗱，你收翻我三嚿水啦。因為去迪士尼樂園嘅時候係嚇，俾人哋屈買嘢，唔知啊，一肚子氣，翻嚟又向呢個賓館嘅。 我真係好拗頭啊！真係第一喺度出氣喎，第一你又冇訂房，咁你嚟到，咁你嚟到嚟講，人哋褪咗房俾你睇到邊幾間房噶啦，因為你擺低咗行李，擺低咗行李喺房度，夜晚翻到嚟，咦唔啱數喎，嗰陣時又睇到唔啱數，咁你行李又擺低咗霸咗人哋啲房，如果唔係人哋一早租咗出去啦，七間房，係啊，咁呢個。 都係劏房格局嚟㗎啦，係嘛？佢嗰啲係我喺啊重慶嗰扎嘅，呢啲都係我諗佢有牌嘅，應該有牌嗰啲，即係佢係誒有一大房啊，大房嘅碌架床啦，咁佢當初有訂房，為其信用卡無效，咁啊未能達成交易，咁人哋就取消咗有關嘅預訂咯。咁啊後尾就殺到朝早殺到，咁然後睇 睇咗啲房，咁人哋褪咗啲房俾佢，佢又擺低晒啲嘢，跟住去玩，玩完翻嚟夜晚啊唔啱數。嗱，如果我睇呢個報道咧，就話個房好大嘅，可以住廿幾人嘅。佢嗰啲係大房嚟嘅，碌架床嘅，啊，碌架床嘅房，嗰啲大房嚟嘅。係係係。咁咁如果八七八千蚊可以住咁多人，係咪好抵又真係？我佢話平均每人花費二百五十蚊啫喎。係啊，但係後尾。 我最過癮嘅話就係佢佢睇晒啲房啦嘛，咁佢擺低啲行李，然後再去玩，玩完夜晚翻嚟話唔啱數，咁我咪幫你，咁你又霸晒我啲房，霸咗咁多，即係成好多個鐘啦，係咪啊？咁即係十點鐘去，如果朝早早上十點大軍壓境，咁然後擺低啲嘢搞掂晒，夜晚七點翻嚟唔啱數，我話真係好勁，呢班呢班潮客梗係唔未去過差館嗰啲吓係。 唔係佢睇得戲多啊！你拉我啊，拉我翻差館瞓咯。你知唔知差館啲嗰啲羈留所係點樣樣嘅啫？我知係好惡劣噶，佢真係大你啫嘛。你拉我，你拉我。不過我哋警務人值得讚。佢話如果你犯事翻去咧，就唔係兩個鐘噶啦，你可能要坐兩日噶。係啊，係啊。咁就係啊，個報道嗰度有圖文並茂嘅，咁啊亦都啊睇到。 佢哋誒點樣喺度誒翹起隻腳喺度啊？咁啊整下啲口唇啊咁，咁啊行李都好多嘅，好大個篋喎， 好多劫喎。我我哋啲啊真係好勇猛頂人嘅嚇訓練有素嘅男子漢唔係咁去服侍佢哋嘅喎，真係嘛？我覺得啊浪費我啲警力喎，真係。係啊，嚇我覺得我哋嘅警隊啦， 如果我哋而家香港好似內地有個仲做埋派出所社工啊嘅，係啊睇佢唔夠膽喺度喺度喺度耍耍嘢啊！係啊，啊，因為佢哋好知道點樣利用佢嘅人權，係好識利用佢嘅人權。係，但係呢個係一個民事嘅糾紛嚟嘅喎。啊咁而且我會第一件事就問，當初朝頭早大軍壓境嗰陣時，你睇到啦，俾咗房你噶嘛，嗯你行李擺低買噶嘛。喂，哥哥仔，你夜晚買完翻嚟唔啱數啊！係 你當初睇唔到，如果當初個即係嗰個成交啊，得㗎啦，我死人都褪幾間房俾你，你得㗎啦。嗱嗱咁嘅話，你係翻嚟有貨不對版啫。咁啊，真係對於呢個營呢個管理個賓館人嚟講，就真係好人難做噶啦。咁你又冇成功訂房，咁啊翻到嚟翳，咁我話俾四個房你，咁你翻嚟係啊啊又擺低行李，然後旅行翻係啊去完迪士尼樂園翻嚟就發爛渣啊！ 啊，咁而且誒、呃根據報道啊，係仲有喺度叫就係你哋香港太令我哋失望啊！嗯啊誒，使唔使俾我哋晚餐食啊？嗯嚇嚇咩意思啊？我覺得好頂人啊！咁咪落街俾錢買再買晚餐咯嚇。係啊，介紹嘅一個左緊係有呢個叫做係翠華嘅，下邊好多通宵嘅真係啊。係啊周圍都好多嘢食噶。 我諗佢係睇咗啲戲，覺得係如果被拘捕咧，拉咗入去咧，咁啊有茶水供應嘅，有飯供應。佢你哋太令我失望啦！我翻到嚟嚇咁細嘅地方，又冇嘢食，等我而家坐咗喺度。我哋本我好尊重我哋係待客有道嘅，係咁樣做嘢邊度夠啊？好似劉德華講，今時今日嘅做嘢唔夠。 但係你想我點做咧？我真係想問下，你想我點做？我諗好彩咧，就呢個好係拗頭真係誒誒呢個賓館啊，冇將佢嗰個閉路電視嗰個記錄咧，就話上網啫。如果咪真係笑死人啊！真係啊！我諗如果你做生意咧，你又唔夠膽喎，因為你咁樣上網，佢上上邊又翻去上，又上你網喎，咁全部大佬賓館唔使做啊！你知啊，佢哋而家全部睇住啲網落嚟噶嘛，落嚟睇嘢噶嘛，個個可能好多人去參觀，然後一行過就 乜你咯，上到去。不過我覺得好慣就點樣擺低咗行李，你睇晒啲嘢㗎，咁然後翻嚟講唔啱數。呢個就係啊唉，我哋雖然話大家都係中國人，係啊啊，其實呢個就係文化嘅差異啦嚇。係啊，呢個就呢個內地嗰文化嘅差異係個同我哋對對事啊，同埋個處理嘅方法係好唔係同。咁，我哋我哋一般嘅合約嚟講係啊，你你提議係租房啊，你有個咁嘅建議， 咁我攞間房出嚟俾你，咁呢個咪 offer 咯，即係我嗱嗱你想嬲邀約，咁我咪俾間房你咪 offer 咯，咁呢我又嗱我提議係呢啲啦，咁咁你又擺低晒行李，點解唔係一個 acceptance 咧？你唔係接受咗我嘅建議嘛？你擺低晒行李又大支嘢咁就去玩，咁如果你翻嚟。佢呢啲佢算俾面噶啦，阿林伯我諗下佢，佢即係冇話邊個俾面邊個？唔係，我諗呢啲內地人好俾面噶啦，因為佢冇話 你將我啲行李保管不周，哦，有塵喺度啊，我入邊好多嘢喎，而家唔見咯。佢要感激㗎，真係如果唔係就好似當年阿唐唐話齋啊，要拎住啲行李喺街度吊吊揈㗎啦，真係。係啊，咁你而家又擺低晒行李，又去玩餐勁嘅，咁佢都翻嚟嘅話，佢都要你退錢啫，佢冇話要 你賠啊！你即係保護我啲行李不周啊嚇，我啲行李冇去打掃啊，冇各方面啊，我好俾面啊，哥仔嘅真係好俾面，哇，好頂人啊！我發覺呢啲新聞開始，唉，呢啲如果係咁樣，我哋點解唔會有係市民拖住啲篋，然後喺大埔啊，同埋喺旺區行呢？即係我又明白嗰啲人嘅，我當然我哋嘅立場係絕對反對 叫人哋做蝗蟲，或者係即係滅蝗啊，或者呢方面，我哋絕對，我哋始終係好客嘅香港，即係有有朋自遠方喂，來，但係終於不亦樂咧，我哋嘅卡乎。片蘇都承認咯喎。係呢個自由行的確係真係嚇人數真係要諗下喎，真係。係啊，台灣比我哋大好多倍，但係每日都係五千嘅啫限制。咁我哋係好多樣嘢咧，諗白，我哋香港係 唔敢出聲。係啊，呢啲 情況之下，我哋唔敢出聲講任何嘢，我哋唔敢話好似大班話屎水嚟嘅話，仲要買嗰只，買完你如果睇下我哋一入嚟講幾多氯氣啊，嗰啲即係嗰啲水流過我哋第一浸嗰度啊，你睇下上邊啲泡幾多，我啊睇過啦，啲泡好勁嘅啲泡，咁啊要買啦，咁咁啊係雞又要即係硬食啦，咁好多菜又要硬食啊，咁仲有 所謂嘅農藥，有啲食唔死嗰啲唔係好毒嘅啫，嗰啲農藥要撇除啦，我哋因為。唔係好毒啫，我聽到之後我就覺得係好過癮嘅。咩叫唔係好毒啫？咁、我係啊，譬如話，喂，我生包疹啊，唉，唔係好毒啫。對於愛滋嚟講唔係好毒啫，但係對於尿道炎嚟講好毒啊，已經。點會叫唔係好毒啫？我真係唔係越食越健康咩？呢、個世界點會話唔係好毒啫？咁我啊， 我覺得連民生嘅問題，我哋都係全線失守嘅話咧。就真係好差啦！如果阿阿阿阿蘇錦良局長一早係好似佢尋日佢對媒體咁樣查詢咁講，可能就冇咁多人鬧佢係啊嘅。佢尋日佢話咧，就個人遊嘅問題咧，聽咗議員嘅意見同埋訴求咧，亦都了解唔少市民啊，都希望咧喺個人遊嘅旅客數目同埋結構方面咧有所調整。佢表示， 當局咧會繼續同中央溝通，希望喺不過分影響經濟嘅大前提下咧，舒緩個人遊對市民造成嘅壓力。你早咁講就冇事啦，好啲啦啊又叫人哋話，誒、等多班車啫嘛嚇。係等多班車啫，即係哇！ 你係咪真係可以得嘅？你係咪真係可以？我哋好似春運咁，有啲窗口牌，有啲門口牌，然後自己又唔得啊咁。即係聽到正話呢段咧，蘇局長講嘅嘢咧，如果係大班咧，我知道大班點講，大班就講，唉，我哋嘅收入增長百分之四嘅啫，捱咁多嘢。 大班一定咁啊過分影響經濟大前提下，都係仲要佢冇認清楚究竟呢個自由行對我哋香港經濟係啊又對我哋得益幾多 GDP 係啊嗰個得益幾多嗰個咁嘅嚇提供咗幾多個百分點嚇係啊，得益幾多？死火啦！咁佢係商務同埋經濟發展局局長喎，佢都唔明邊個明呢？又嚇？我真係我好驚，我啊講咗呢段嘢，翻到去已經俾人打棍啦，係亂扎騰啦，好似受緊把啫。咁嘅嘢你都講啊，未得中方同意， 你啲嘢要同我哋中央傾噶嘛？哇，連自由行呢啲嘢我都要同中央傾，有乜嘢唔同中央傾啊？可能就係我哋中環嘅廁所點樣沖廁。就唔使同中央傾，其他樣樣要同中央傾。第二份一國報紙兩制咁樣報道咧，嘥氣啊我開始諗可能就會覺得可能係覺得係誒，可能係有唔知有冇曲解佢。但我揸份叫《文匯報》啊，應該冇文曲解匯報啊訪問周大福主席啊鄭家純呢嘅時候，佢就被問及咧，喂，針對啲個人遊事嘅活動，佢話咧， 佢話呢啲活動咧係搗亂，喂有冇搞錯啊？佢話誒對周大福嘅業務同埋香港經濟咧均有影響，政府應盡量禁止啊！佢明白咧喺法律基礎上咧，政府難以行動。係哇！搗亂啊，叫做係啊！佢佢話即係自由行嗰啲人係搗亂。佢話針對個人遊旅遊嘅示威活動啊，係搗亂。係係係，唔怪得頭先你講話，我哋香港人都唔再咁 啊，唔再有啲咁啦咩發表我哋集體嘅意向啊唔夠膽啦，即係兩樣嘢對比嘅咁啊啫。叫擾亂係真係兩樣嘢對比啊，因為喺我哋係台灣反服貿事件咧，嗯學生係企晒出嚟，嗯，即係佢哋嘅行動，如果係佔領立法局各方面，嗱呢個大家係有自己嘅評價，係咪即係話過咗位？呢個 係另外一個係即係方式嘅表達。係咁我自己，我係法律人，我都覺得係樣嘢要守法嘅。啊，咁但係最少佢哋係咁樣去表達。嗯咁喺格蘭大道入，亦都係好多人出嚟去表達。我哋嘅表達呢，就拖下篋嘅啫。好話唔好聽，十零廿友，大家拖篋，然後喺旺角行下，或者喺大埔行下。我哋最多係咁嘅啫。係如果呢啲都係叫做搗亂，係呢啲 都係要聲討嘅話，係喂，我全部幫你金鋪打一鋪工啦，不如唉你請埋我啦，諗白。誒，我哋佢都巴閉喎，佢又唔講淨係唉佢啲金業咧係嚇係誒特別暢喎。佢話咧呢個個人遊令到香港嘅百業興旺喎，係所以咧唔應百業興該旺啊唔應該限嘅百唔係唔係二三六七八個百啦，係一百個百喎，百業興盛喎。係啊，個反應咧就係嚇 咁啊要續建呢個係誒基建啦、交通啦、酒店啦、景點配套去滿足旅客嘅需求。咁點解唔係好似大班話齋咧？係啊，你嗰個量只可以係招呼咁多人啫。係啊，你梗係招呼啲利錢高檔啲嘅客係啊嘛啊，而且係咪啊？真係諗白，你睇下我哋嘅後生代做乜嘢？我真係唔想佢全部去做 sales 啊！係係咪？ 個個都去做 sales，個個都係大學生又出去做 sales，各方面講，我哋嘅創意產業，我哋香港嘅工業，我哋香港嘅將來係咪全部要養人鼻息而生呢？係咪？係咪要喂？誒嚟到用完間房回水啊！唔啱數啊！回水啊！誒你用完我間房，點解仲冇嘢食㗎？ 你哋香港令我好失望啊！冇嘢食啊！知唔知啊？冇嘢食，諗下我真係掛得佢嗰次去英國住 B and B 喎，有早餐。唉，佢以為係啊喂 B and B 你都磅水啊，大佬 B and B 嘅 breakfast 啫，屌唔係午餐啊，屌大佬真係攞命啊，真所以我啲真死得嘅啫餐廳係。all day breakfast 噶嘛。係啊，all day breakfast 咯，咪即係多條腸咯， 咁多條腸嘅炒蛋咯。啊，哇，哥哥仔真係到訂啦，開始開始到啦。咁仲話呢啲係百業昌盛，百業興旺係啊，百業興百幣旺，令到我哋嘅鋪租各行各業都比唔起啲鋪租。我自己見到都唔知幾多個鋪租係頂唔住啊！因為大家頂，誒你你做埋佢啦，我做唔到啦。係，即係呢個係我係建議係有租管㗎。 我建議租管係咩啊？係商業鋪位啊，係真係有租管，等第二啲個行業可以苟且生存啦，係咪？好多樣佢自嘢係由市場喎，係自由經濟體系啱喎，我哋係嚇。係自由經濟體系冇政府隻手伸到絕對係咁咁長咁闊喎。係伸唔到咁長咁闊，咁諗下得啩？開心下，大佬。我諗下，即係仍然有啲事多存在，仍然有啲嘢係存在，仍然係緬懷我哋個 good old day。係諗下唔怕有事嘅，我諗，但係只係停留於喺諗嘅境界咯。係係好多樣嘢係我係覺得，當我聽到喺英國讀咗書翻嚟做咗八年，然後係黯然而退，要去我唔中意嘅地方，我覺得佢係同我哋競爭係冇得比嘅新加坡嘅話咧，我就覺得係黯然神傷開始。咁或者係諗法，我成日有講一句， 我哋朝頭早咁嘈，係咪係應該係歸去來兮？田園荒蕪胡不歸？有啲真係有啲覺得係歸去來兮啦，諗法係。唔係咁，仍然有機會發聲咧，我哋梗係要堅持咧。啊，我哋係睇唔過眼嘅，我哋要講我哋嘅意見。我哋意見唔一定係唔一定係正確嘅，但係係啊起碼唔一定正確參考討論啦。始終係有一樣嘢俾你聽到，係喺 眾說紛紜之中，你要聽到一種唔同嘅聲音，係大家俾你一種思考。有一句咧，我就好唔啱聽啦，就湯家華話咧，今次去上海訪問咧，不枉此行喎。唉，佢真係點解叫不枉此行咧？真係不真係枉此行啊！呢次啊真係，我我唔知道佢點樣不枉此行，即係好拗頭。但係對於長毛所下嘅挑戰書咧，係 我就覺得係快人快語咯。佢係係，不過咧佢追唔上時代啦，使乜攞幾萬銀出嚟拍嘢，然後印 DVD 啫？係啦唔係拍咗之後上網咧嚇，有 streaming 啊嘛，係咪啊？係啊唉哎呀諗交法嚟俾我哋啊 D 一百同你儲存咗佢，同你諗法散發出去，發布出去嚇。諗白，我哋兩個加埋都差唔多百三噶啦。你都有咁先進嘅見解，你真係好可愛，你真係。 係咪咁講啊？係通啊！唉，仲要拍印 DVD，有冇搞錯啊？嘥手佢啊阿通，你入嚟拖低晒我哋嘅年齡喎。係咩？真係啊！我唔關事，我都就嚟攞生果金就得噶啦嚇！呢段時間交俾我啦，唔該晒。早晨啊，大班。早晨，早晨，早晨，早晨，阿係啦湯，大班入咗嚟啦林旭華，你喺度？ 喂，你兩個邊個 cut 啊？究竟？我 cut 冇啊，佢 cut 咋，我冇我梗啊。係要立一條例啦，係唔俾 cut 即係所有唔係唔係所有節目主持人咧，如果有病咧，包括感冒啊、喉嚨痛啊、咳嗽啊，全部休息都真係要嘅，因為點解咧？第一咧就我哋要愛錫我哋啲節目主持人嘅身體啦，嗯即係當然都知道有啲人，唉，我係老人家老人咳嚟㗎嘛。喂，你可唔可以揞住個嘴咧？啊揾個手巾出嚟。 大班我有揾火酒幫你哋抹過晒㗎。有個公德心嘅，即係第一咧就係我抹過晒啲咪㗎。我哋愛每次惜啲節朝早目主持人啲身體啦，嗯即係第二樣嘢咧， 即係如果你係你有有有有有，即係你有感冒啊、喉嚨痛啊呢啲咧，好容易傳染嘅。係啊，即係你喺直播室度傳染咗咧，唔你就變咗其他節目嘅節目主持人都受到影響咧，就成個台都會受到影響嘅。呢個唔係個別個人嗰、個嗰、個問題，亦都自己都要休息啦。 同埋有啲聽眾咧，即係如果你你唔舒服咧，啲聽眾聽起上嚟都唔舒服嘅。啱唔啱啊？通係冇錯。大班講開休息，我哋嚟緊幾日假期喎，係咪啊？嚇咁啊，其實咧有啲人咧嗯就以為我哋純粹為咗休息而休息啦。係咁當然休息就係休息啦，咁嗯嗯我哋都唔使解嘅。即係我哋就發現咧，第一咧喺假期咧， 誒聽收音機嘅人咧係比較少嘅。嗯，明白。即係就算上網嘅人都比較少，嗯哼因為你放假有好多人外出啦。係。第二樣嘢咧，亦都有節目啦，嗯亦都咁我哋啲同事都需要休息嘅，咁所以我哋 D 一百其實喺一早已經講咗噶啦，嗯就我哋每年咧就會喺三個長假期，包括呢個復活節啦、係聖誕節啦。 嗯同埋呢個農曆新年咧，舊年農曆新年我哋做咗一次啦，即係今年嘅係農曆新年係啦，特別節目啊，係啦。就特別節目啦。嗯嗯咁同時又可以放假啦。我哋又翻工，係啦。咁我哋又可以做一啲保養嘅嘢啦。係啊，咁同你同埋咧喺啲所有香港就有法定嘅工作假期有十七日㗎，嗯即係包括我淨係講嗰幾個長假期啦。係啊，咁啊， 公眾假期咧，我哋係大聲台就會嗯停播嘅。哦就會全聯合廣播呢個香港台嘅節目，咁就俾一啲係大聲台嗰啲聽眾，即係冇冇唔係自己有啊，冇俾錢嘅聽眾咧，即係冇冇購買香港台 收費服務嘅聽眾咧，可以試聽下啦就可以試聽下啦。啊咁呢個就係我哋嘅做法嚟嘅。嗯嗯咁至於話復活節，我哋講翻復活節啦，因為好啊復活節禮拜五就已經就係四月假期啦十八號星期五開始我就嘅。安排咗啲好精彩嘅節目嘅，哦就適合假期嘅。嗯嗯嗯。因為咧，我哋都廣播咗差唔多誒，由十二月到而家十六個月啦，差唔多。嗯。啊，十六個月啦。而家四月幾係咯？啊，有好多精彩嘅節目咧，可能大家咧誒係 miss 咗嘅，係即係錯失咗嘅。嗯嗯 咁所以咧，就希望通過呢幾日咧，就再一次咧，大家重温一下，嗯嗯。即係介紹一下呢啲好嘅節目。嗱，咁所以喺星期五咧，嗱我哋 VOA 新聞天地咧就會繼續嘅。嗯。啊，係轉播呢個美國之音嘅新聞㗎。啊， 咁呢個就其實咧，佢嗰個國際視野係好強嘅。嗯嗯。咁呢個就繼續服務噶啦，即係冇斷嘅呢個就。嗯，不過唔可以否認佢有強烈嘅美國觀點嚇。咁呢個一定有噶啦，嗯啊，咁呢啲係國民外交嚟噶嘛。八點鐘到十點鐘咧，就係連續四日啦，假期都係同新聞天地一樣，連續四日，禮拜五、禮拜六、禮拜禮拜一咧，係都係重温一啲 精彩嘅、好有感覺嘅嗯節目。好有感覺咧，就係杜文慧嘅係誒 Ada 杜文慧即係 live 嘅啊音樂節目啦。係有唱下歌仔嘅。咁咁就好多人可能都錯過咗嘅過去。係咁喺朝頭早大家聽下音樂啦。嗯嗯八點鐘一路到到十十點鐘都係音樂嘅。 啊嚇。咁由禮拜五嘅咧十點到十二點咧就 Keep on Singing 啦。係。嗱呢啲節目有視像㗎。哦，啲音樂節目重温有視像㗎。嗯咁跟住星期六嘅八點到十點十二點誒、呃到十點就係講咗好有感覺啦。係。十點到十二點咧就獅子山下。啊嚇。嗱呢個唔係重温節目嚟㗎。嗯。呢個係佢哋預錄咗嘅節目嚟嘅，係呢個係新節目嚟嘅。嗯，明白。咁啊，陳建斌就話你唔好停啊，係 啊，一定要播啊咁。 OK OK 咁然之後星期日咧，西關二少咧，亦都係一個錄影節目嚟，亦都係新節目嚟嘅。嗯。就啱啱過去咗個星期日咧，佢嚟啱啱佢哋幾位喺廣州嚟啊嘛。收到嚇嚇就做完 live 之後咧，就再錄咗一輯啊嘛。哦就今個咁樣禮拜播嘅。係。又咁又係。屬於新節目嚟嘅，唔係又重播嘅。係又係誒新節目，又係有呢個視像嘅。嗯。咁由禮拜一啊，即係 就係十點到十二點咧，就 keep on singing。嗯。都係有視像嘅。係。啊，OK。就係重温㗎啦。嗯哼。咁但係咧就誒係一啲精彩片段嚟嘅，嗯就包括有啊牙聯武啊、陳潔麗啊、係啊韋爾山啊、韋爾山咁樣嘅啊嗯大把你呢個節目表咧有顏色，好精彩，可唔可以上網咧？我上咗噶啦。不過咧有一點唔好嘅就係咧，我哋電視有啲節目表又好興啦，或者啲有時印刷嗰啲平面啊咁啊， 啲新節目同舊節目可以用唔同顏色嘅顯示噶嘛。冇所謂嘅呢咁你呢個西關二少，你話係係一個新節目，咁你用個用個。唔係，我而家啊會會擺啲 description 落去嘅，呢個係 draft 嚟嘅。哦，呢個係私人版嚟嘅。哦，私人版嚟。要俾我睇嘅。咁你又話上個網？ 啊，我準備上網。佢後邊個底底有有個備註嘅，有粒星星嘅。都有㗎，係黃生。嗯用顏色你可唔可以唔好嘥啊嘛啲時間咧？繼續講埋落去好唔好咯？好，繼續講啦。如果唔係啲聽眾就話你喺度吞卜㗎啦。好，跟住到十二點至到六點鐘嘅時刻，星期五嘅。星期五十二點到到六點就六個鐘頭啊！嗯啊六個鐘頭咧，冇錯連續六個鐘頭啊！嗯，好少有電台節目六個鐘頭噶。啊呢個就係 VOA， 即係美國之音個建國史話。係。嗱，如果第總共係七十集嘅。哇，真係厲害喎！啊，咁我哋就播播播一至七十集。嗯。咪佢仲播緊㗎。係。咁啊，一至七十集咧，其實就講美國由建國，即係由當年南北戰爭一一一路講起嘅。嗯呢個好好嘅歷史，如果大家要讀美國歷史咧，係啊，就呢個係一個好好嘅節目嚟嘅，嗯嗯，好好嘅通識節目嚟嘅。呢個就係十二點到六點。係。咁然之後咧，禮拜六 嘅十二點到兩點咧，就係 live 噶。呢個呢個唯一一個咧喺個假期裏邊有個 live 嘅節目嘅。嗯。呢個就係一零一瞭望台，因為台灣嗰幾位年青人咧，係就嚟咗香港。哦我哋琴日同佢傾過偈嚟嘅，咁佢就會做 live 嘅。係啊。呢個係唯一喺復活節假期一個 live 嘅節目。仲要喺 D 一百呢度做嘅。係啦。嗯。咁啊，視像嘅。聽唔聽電話㗎？有視像嘅。係啦 OK OK。咁啊，另外呢個 兩點到四點咧，其實我最近就一路錄咗好多集呢個大班人話嘅，嗯嗯嗯就擺喺 Facebook 嘅，係。就冇喺電台播過嘅。嗯咁嗰兩個鐘頭就將佢播翻出嚟。好。然後四點到六點咧就係李錦雄嗰個人間感熱。嗯。啊，呢個係禮拜六嘅。啊哈。咁禮拜日咧十二點到兩點咧就係阿吳明林嗰個明槍集。唔係，誒係 我覺得應該播翻嗰個蘇軾嘅。哦明白啊明白 OK，啊哈。咁啊兩個鐘頭嘅。好。咁然之後兩點到六點咧就通識教室。係。到到禮拜一咧，又係一個精彩節目嚟嘅，就係 VOA 美國之音嘅解密時刻。嗯。嗱，佢就係一個普通話節目嚟嘅。係。就誒 有有七集嘅。嗯。我哋就同我將佢咧，黃黃阿黃德全咧就負責監製，係。將佢就變咗廣東話節目，嗯嗯。就由中國中華人民共和國啊，嗯。五六十年代開始，嗰個由大饑荒去到韓戰，去到文化大革命，嗯。啊，亦都有講到周恩來同阿毛澤東之間嘅鬥爭嘅。哦， 啲歷史啊、革命啊嗰啲嘅。呢個就我哋自己用普通用廣東話製作製作翻。哦。啊，咁呢個大家冇機會聽到嘅咧，連續六個鐘頭。係。啊，咁可以重溫一次。啊，咁好多人錯過咗呢個節目嘅。嗯。好啊，到到六點鐘啦，禮拜五嘅六點鐘咧就順天之明。啊，禮拜六、禮拜都係嘅。係。啊，六點到九點。然後禮拜日到禮拜一咧就係掌權天下。嗯。 啊，咁呢兩個咧我哋嘅王牌嘅啊，即係命理啊節目嚟㗎。啊嘅節目嚟嘅，命理風命理風水嘅節目嚟嘅。係。一個玄學節目嚟嘅。嗯。然之後咧就嚇死你噶啦，咁啊由九點鐘到到一點鐘咧，連續四日咧都係我哋嗰個誒靈異加奇案節目，嗯，即係包括有凌空翻騰半夜講呢啲鬼形偵探， 同埋東頭灣九十九號，係同埋秋燈夜雨。嗯，OK，夜晚黑一點到六點咧，啊，連續四日咧都係播我自己擺喺 iPod 嗰啲歌。哦，咁啊，呢個係大班大班點歌啊，凌晨一點至六點，OK，冇你介紹嘅，好不過係精彩啊！不過係你嘅揀推薦推薦。咁所以其實呢四日呢節目係好精彩嘅。係 啊，咁大家可以重溫，有一冇錯啲通識嘅節目啦，嗯一啲靈異嘅節目啦，音樂節目啦。嗯，啊，其實就分開幾大類嘅，主要就啊通識、音樂、通識、靈異，嗯誒誒奇案，嗯啊，好正啊再加呢個玄學，嗯嗯，啊，咁啊仲有就係有幾個啊仍然繼續做嘅節目，誒常規節目《獅子山下》。一零一網台瞭望台同埋啊西關二少嗱，呢三個節目咧係 喺呢個 weekend 即係禮拜六禮拜咧係嘅常規節目嚟嘅。冇錯。咁其他所有節目暫停噶啦， 嗯咁啊，大家休息下。 好啦好啦，啊通哥，好咁你又唔好成日多謝大家以我，係咩以我幾時有以我你做電台有冇試過復活節可以放四日咦假㗎？我哇唔好話做電台，有冇試過先應該話由出嚟做嘢到而家都未試過，唔係講笑，係特別係警隊嘅時候冇可能嘅事發生。咁要感恩啊嘛啊，多謝大班啦嚇，多謝多謝聽眾。係咩？啊，多謝聽眾。係啦，咁啊，大家趁幾日假期，就算去街都好啦，咁啊，用手機啦，聽住我哋 D 一百啲電誒精彩節目啦，一路都係咁正噶嚇。好啦，咁啊，差唔多夠鐘啦，我出翻去先啦，一陣間再同大家爹啦嚇。如果唔係咧，揾唔到啲資料噶啦。好， 以下節目純屬個人意見，並不代表本台立場。司長開會，我哋講到我哋最大嘅目的就係唔好原地踏步。基於我哋香港作為一個係誒細啲嘅地方，得七百萬人啦，同其他啲細啲嘅經濟體啊，例如誒新加坡啊或者澳洲咧相似，所以嗰個強制性投票啊，我哋覺得政府係應該考慮嘅。 如果我哋只係分得嗰個組會大啲，組嘅數目細啲嘅話呢，就變咗議員佢容易安排啦。我一定要喺保障議員嘅嗰個發言嘅自由，同埋維持個議會嘅係有效運作之間，要攞到個平衡。政府會可能想誒、呃今年七月 即係廿廿號立法會休會前呢，就能夠通過呢個嘅創新科技局嗰個撥款同埋有關嘅誒、呃、議案啦。有可能就基於呢一個嘅理由呢，就令到呢個展布更加快速。去遊埠唔係立法會議員必有權利嚟嘅，大把時間。風波裏的茶杯，還聲於民。 主持：鄭經翰、林旭華、黃國圖。早晨，早早晨晨啊！早晨九點十八分嘅時間啦，咁大家聽緊嘅係 D 一百大聲台同呢個香港台聯合廣播。咁啊，暫時咧，我哋就停咗呢個視像廣廣播嘅，就只係得話音廣播，通過互聯網咧啊進行全球話音廣播呢個節目。 咁啊，至於呢個視像廣播咧，就暫時只係個別節目可以提供嘅啫，就有呢、個啊為食麻辣酥啊，仲有今日咧有個特別節目啊，啲開心快活人咧啊都係有視像嘅。咁啊，另外咧就係、夜晚黑嗰啲靈異節目啊。其實視像嘅重要嘅地方咧，就係、我哋通過視像咧，可以提供一啲畫面 啊，唔係睇住幾個節目主持人喺個直播室嗰度咧喺度講嘢咁簡單嘅，就一定要做一啲功課啊，多啲圖片啊，咁樣先至可以充分用到個新媒體嘅。咁我哋而家咧就啊，第一我哋要維修我哋嗰個視像系統。啊，第二樣嘢咧，所以只可以作有限度廣播。第二樣嘢咧，我哋亦都再講多次，係借呢個機會咧，等我哋啲節目主持人知道自己係做緊話音廣播。 啊，即係唔好當我自己做電視，等大家熟習一輪之後咧，我哋就會恢復翻呢個啊視像廣播噶啦。咁亦都好多謝啊，好多人咧支持我哋呢個視像廣播，認為咧就咁睇住幾條友喺個直播室嗰度。啊，齋噏都過癮嘅，咁我哋梗係多謝大家，但我哋一定要改善嘅，即係唔可以係睇住齋噏嘅，一定要啊有圖片啊，即係有個理由去做視像。 如果唔係就冇理有由去其他嘅做視影像嘅材料嘅應該係啊。係咁啊，呢樣嘢我哋會改善嘅。咁今日開始咧，誒、好快噶啦，隨時噶啦。就我哋 D 一百 dot net 咧，如果你冇密碼咧，你唔係我哋嘅用戶，唔係我哋自己有咧，就唔可以進入噶啦，就唔可以入我哋 D 一百 dot net 咧啊收聽誒、香港台啊同埋呢個重温啊或者呢個 download 嘅。嗯啊！請大家注意 啊！咁啊，下個星期啊，黃國同幾多啊？廿二號。廿二。如果 Android Apps 咧，就亦都會啊要 log in 嘅，跟住到廿九號咧就誒 iTune 啊，到呢個 iPhone、 Apple 啊，蘋果嘅都要咧 log in 嘅。但我哋下個禮拜咧可能會做一啲誒、呃宣傳嘅活動嘅，就會喺報紙香港嘅報紙咧， 同埋全世界啲華文報紙咧 刊登廣告嘅。咁登個廣告咧，咁一定要俾機會人哋去聽㗎。嗯嗯咁到時咧，可能又會誒重開嘅，即係免費可以俾嗰啲新嘅聽眾咧，啊試聽香港台咧誒，起碼一個禮拜啦。咁希望大家明白啦嚇。咁就講翻新聞啦，我覺得咧今次上海之行咧， 嗱，我想問下兩位啦，你哋都講咗好耐㗎啦，講咗好多好好都講咗兩日啦，起碼係嘛？啊，唔止兩日啦，可能。我想問下你哋，你哋認為最大嘅得益者係邊一位咧？最大得嘅者係邊位？啊你講係議員啦，定係講嚇？冇所謂，今次上海之行係啊，講 party 又得，講議員又得嚇，即係個持份者又得嚇。 邊個係最大最大？我就係最同意咧，最大得益者就係尋日阿黃國同講嘅，最傷嘅就係我哋香港市民咯。唔係最大得益者。啊，最大嘅者會唔會係梁國雄咧？冇咁問你啊，你唔好問翻我啊！而家我即係呢個係你嘅答案，呢個係一百萬嘅問題嚟嘅喎。大陸算係啊，啊一百萬問題嚟嘅喎。 阿黃律師，你你唔需要改你嘅答案啊嘛？唔需要大陸人啊問，三次大陸啊啊，你需唔需要我諗你需唔需要攞貼士啊我嗱我又需唔需要嗱打電話揾你我有個知我有個正有個副嗱，嗰個正答案咧就係我哋嘅李飛啦，啊阿張生啦，同埋我哋嘅外交官啦，咁啊其次咧就另外一個就係應該係香港方面應該係湯生，我覺得。湯家華 唔係你而家可唔可以嗱？唔係而家我俾你一個答案，你而家一百一個答案啊萬問題，你是但揀一條啊，係。你唔可以講中方你話你而家好似啊中方你好似你好似你好似買買買馬咁，但係好似馬中方十一場出十隻馬，貼晒十隻馬，你實中咩大佬？因為佢有十中方二個馬評人啊嘛。咁你而家幾多啊？中方中方啊林旭華咧，最後機會一百萬問題梁國雄啊，嗱， 我答案咧嚇係係 final 嘅，係冇得上訴嘅係，但係當然咩都有得解啦。啊啊，亦都可以慢慢解俾你聽啦。啊最大得益嗰個叫湯家華，對唔住啊嗱，我都中咗阿啦黃國我圖，你咧又中咗嗰百萬本嚟到咗手噶啦，啊，你自己放棄咗。嗱，點解咧？大家可以聽一聽以下嘅一段聲帶。琴日咧，阿湯家華咧就喺我哋呢個 D 一百自由風嗰度咧， 一語道破啊啊，聽一聽。你話公民黨就反應好激烈，一度希望咧就三個人咧就終止訪問上海就翻嚟，形容咧就發向你哋發十二道金牌，反應過激。我想知道個過程係點樣樣啊，同埋你哋最後個決定係點樣樣？點解會有咁嘅決定咧？咁樣嗱，其實咧嗱，但係你其實可以想象得到嘅，誒、喺星期六朝頭早，我覺得係一個即係可能係政改嘅關鍵時刻之一。誒、你諗下， 若果啊，假若啊，公民黨真係話十二道金牌叫晒你三個翻去，嗯，咁咧就民主黨就已經講啦，佢話如果你走咧，我就好難 stay 喺度，嗯我都要走。嗯嗯，咁民主黨話走咧，馮檢基就話：喂，你哋兩大黨走咗，我都要走喎，我都唔可以留喺度。嗯嗯馮檢基走埋咧，跟住咧就梁繼昌咧，佢不嬲佢都話：喂，我跟大隊嘅啫喎。嗯 梁繼昌走咗咧，莫乃光都好難留喺度。嗯咁、可能去到最深尾咧，就淨係得李國麟。嗯嗯 OK，李國麟唔走咩？誒誒，佢就話佢點都喺度嘅。 OK 咁嗱，我就想俾，我就想大家諗一諗個圖畫嗰陣時個情景會係點樣樣？嗯去到門口，嗯所有民主派拉隊走。係咁啊，第一，如果你係北京，你會點呢？嗯嗯第二，如果你係北京，你會唔會再想搞第二次呢？嗯 可能就整個所謂對話、尋求共識呢個嘗試呢，就窩咗噶啦，永遠都唔會再有啦。嗱，可能有啲人認為咁係好好結果嚟嘅，就中環見啊。但係我從我角度睇咧，我覺得你唔去對話呢，你就永遠冇機會揾到個共識，揾到一個大家可以接受嘅方案。嗯你去對話呢，可能只係得一線希望，咁就視乎你認為一線希望係值唔值得 去嘗試，定話你覺得一線希望我寧願唔要啦。嗯我呢就係、嗰種一線希望呢，我都會努力去嘗試嗰種人。嗯但係我亦都佢唔單止一線希望都嘗試。阿湯家華咧都係我好朋友啦，佢亦都一線機會佢都去爭取。嗱，你諗下，如果湯家華聽呢個公民黨叫佢走咧， 阿蘭斯格路執嘢走咗人咧， 咁呢個會就流會噶啦，即係成個上海之行咧。 就變咗民主派咧，全部拉隊走人，就只得一個李國麟留喺度。嗱咁啊，湯家華咧，我又唔知無端端做咩分析啫。咁啊，咁啊，大家都知李國麟咩人嘅，呢個又真係做識啊李國麟都知咩事咁你咁啊，我覺得咧湯家華對阿李國麟咧有少少唔公道啦。雖然我哋都知李國麟係佢嘅立場係點樣樣啦嚇。 咁但係過癮嘅地方咧，即係嗰個地方點解咧？我諗啊，黃國同而家已經明白咧，佢真係走步。你諗下啦，佢係咪立咗個大功對北京嚟講，令到呢個上海之行咧有機會俾嗰三位主任啊，即係獨領風騷啊，可以表演，亦都咧可以咧啊，成個上海之行咧變得有意義。 喂，湯家華立咗大功，所以湯家華咧一線嘅機會爭取競選特首咧，絕對有機。同唔同意啊？我同 我同意，我係喂，點解同意即係話講嗰下你縮沙咧？我係你冇想聽到呢番説話？我係唔係你之前想係咪冇聽到啊？我有聽，我我係想我係想唔係佢選唔講選到你冇交代，但係你呢個啊林旭華唔係嘅，已經交代咗啦。你睇聽到啊湯家華咁講大佬啊，佢講嗰番説話，我仲以為佢變咗曾玉成添啊！真係。嗱，冇理啊！而家講緊對中央嚟講，邊個係佢嘅朋友啊嘛？ 湯家華就交咗喺北京交咗朋友啊嘛。嗱，家姐我話俾你最大得益，而家我哋唔係作一個批判啊，林旭華。OK，而家係講呢，而家講緊一樣嘢。今次上北京最大得益人係邊個？你唔好理嗰個得益係應該嘅、唔應該嘅、公義嘅、唔公義嘅，唔好講原則先。咁而家就好簡單嘅，擺喺面前呢呢門生意咧，最賺錢嗰個咧就叫做湯家華，即係等於咧 Donald Trump 嗰個 Apprentice 嘅節目， 有一班學師呢個就突咗出嚟咯。湯家華咪就係、You are the winner，你可以嚟跟我做嘢一年啦。咁嗰個啊主任就話啊，好食玩好住玩劫啊幫佢啊嗱，你唔緊要㗎。喂，有機會俾你玩劫，你睇下啊，鄭家富幾威，講到而家，就係當年去幫阿李柱銘玩劫，咁就見到阿克林頓啦。嗱，所以你話湯家華咧，你要你要聽住啊，林旭華，佢講得好清楚。 佢話如果我走，民主黨就走啦，因為如果佢走咧，公民黨就阿阿郭榮鏗一定跟佢啦，佢條僆啦。咁另外仲有啊三 K K K K 又跟佢走啦。咁如果公民黨走，梁家傑又唔嚟，工黨又走咗，咁民主黨冇得留低嘅，真係啱唔啱啊？我同我分析，即係啊湯家華分析啊。係咁佢走咯喎，咁跟住咧， 嗰、個梁繼昌就話：喂，你走我又走啊，大佬，你唔好玩啦，叔啊，因為我都係跟大隊嘅咋。咁仲有莫乃光咧，亦都好無奈嘅，因為點解莫乃光想留噶啦？如果我話俾你聽，我認識每一個呢啲人咧，嗱，民主黨點解要走咧？我可以進一步同大家分析，就係因為佢知道，如果公民黨走埋，民主黨唔走咧，佢死緊嘅，佢變咗歷史罪人噶啦。翻到嚟香港仲有仲仲話唔俾人掟雞蛋。好啦，咁民主黨走啦， 梁繼昌嘅人咧就冇嘢嘅，佢真係跟大隊嘅，因為我又識佢嚇，即係其實呢啲人我全部都熟悉嘅。咁梁繼昌會走，佢冇乜所謂嘅，還咗咧跟大隊嘅啫。莫乃光就唔想走嘅，但係佢都要走，因為佢唔留得低嘅。點解呢？佢代表嗰個係資訊科技界，資訊科技界咧就唔係公司票嘅，就係個人票嘅。資訊科技界大家都知好多後生仔噶嘛， 做科技嘅人始終都係比較 liberal 一啲，係開放啲噶嘛。咁所以梁如果個個都走咧，莫乃光喂佢想留低啊，就算佢老細叫佢留低，佢都唔可以留低啊，佢都要走噶啦。即係佢嘅金主啊！我即係講，OK，每個議員後邊都有個金主係嘛？OK，好啦，咁阿馮檢基咧唔係蠢人嚟嘅，哇！你不嬲個個都走，我唔走，咁咪死人啦！咁啊，所以佢又要走嘅。 好啦，咁啊得翻點解佢話李國麟唔走？李國麟一直都係喺民主派裏邊叫啊叫啊民主派，但係佢就係一個獨行俠嚟嘅。佢好簡單嘅，佢就支持啊政府嘅啫，就咁簡單啊。咁啊，所以佢咁所以點解湯家華識撈勾佢咧？就只不過我哋我哋以示公道起見咧，我覺得因為李國麟都係老友記啊，我覺得都係一個以示公道咧，就佢應該修訂咧。 阿阿湯家華唔好咁折墮啦，係咪你自己贏咗就唔好踩人哋李國麟啦。誒最大機會咧就係得翻一條死死，唔好講死，得翻一條 一丁人出前一丁，都係一丁人留低嘅啫。嗰就有最有機會就係李國麟啊，佢只可以咁講嘅啫。嗱，咁所以琴日咧，如果大家有聽呢個自由風咧，嗱，所以我哋 D 一百咧山長水遠 啊，再加埋人哋認為我哋唔係主流傳媒，你話要請晒咁多嗰啲議員嚟個電台咧，最好笑琴日咧呢個商業電台智雲大師啊。係啊！呢、個呢、個商台啊，呢、個叫做啊，在晴朗的一天飯局啊，係就請晒呢班友去，咁呢班友咪去咯。嗱，佢有四個主持噶嘛，係就趕咗兩個主持趕咗兩走個出去嗯係啊，一個咧就叫做咩啊？ 黃傑黃傑維，維一個咧就叫做誒郭志仁。無獨有偶，呢兩個都同阿李慧玲合作過嘅，嗱親疏有別，就留翻一條咧，嗰個叫阿聰啊嘛，陳聰。哦，嗰個咧就係啊，而家係啊，陳生而家係啊陳志雲嘅得力親密戰友，哦係親密戰友，嗯啊同志，係咁所以佢就有得留低。哦，嗰兩個咧就要唔該你出去做做做聽眾得啦。 喂，咁啊叫晒佢，但係講啲咩出嚟冇嘢冇意思嘅。但係琴日如果你聽咗我哋自由風咧，掂啦，爆咗條大料。嗯，湯家華就我一個人頂住，所以咧呢個上海之行咧，先至可以有圓滿嘅結局。哦，幾威嘅真係！嗱，你唔聽我哋啲節目冇呢啲嘢噶，你就算去港仲有條料喎佢話台，分鐘一陣間先講推廣啊嘅，陣間先講。去港台、啊，商台係 去撈，嗯，全部去到咧都係冇料爆嘅。喂，我哋爆條堅料啊，大佬！仲有條仲堅㗎，係一陣翻嚟再聽啊！乜林旭華就驚死，爆咗香如果佢做係嘛導演都大鑊啦。佢入場睇佢啲戲咧，睇十五分鐘走得啦。好，佢所有啲包包包包完，咁套戲唔使做啦。港產片係咁噶嘛。好啦，咁呢段時間交俾我先啦，一陣間再到你哋再爆啦。 各位留意啦吓，啊大班啊，我想問下恩典時刻嗰邊嘅賣飛情況，唔知知唔知道有幾多咧？嗬，誒賣飛咧就其實仲有幾多日啫？而家仲有哦五月噶嘛，五月啦，係五啦，五月幾啦？仲有幾多日啊？問你。我仲有幾多日啊？哦，呢年數頭日數搭尾都十數唔到啊五啊加三咯，十八日到咯，係咯。 今日幾多號啊？今日十五號啊嘛，十五號仲有十五日啦。嚇。係啦係啦，十五日咁幾多號啦做啊。。佢五月三號啊嘛。十八日咋。係啦，咪十八日到咯。即係兩個禮拜多啲。係啦咁啊，而家頭我哋買咗飛大約兩個禮拜啦。嗯如果以咁嘅速度計算咧，都應該買到嘅，哦買得晒咁幾好啊嗰七百張飛單嗯。 問題就係咧，咁梗係擔心啦，因為係而家都係買咗二百幾張飛啫。哦，咁樣。嗱咁有好多人咧就可能未到時頭啊，時辰未到，咁咁恐怖，係咯，恩典時刻啫。未決定係咪去睇啦， OK 或者有冇時間啦時間尚早啦可能啊其實就喺五月三號嗯禮拜六晏晝兩點鐘，係啦，即係食完晏咧，食早少少晏啦，十二點零鐘去飲茶，冇錯。去灣仔飲完茶修頓就啱啱好施施然走去修頓， 嗱一百蚊係好鬼抵睇㗎啦。係啦，我相信有啲人咧以為呢個節目咧係一個宗教係咯節，目會唔會好嚟㗎悶啊？淨係呢個講唔係一個見證嘅節目嚟嘅。 OK 大家唔好搞錯，如果見證節目咧明白有奶粉派嘅，哦呢個冇奶粉派係嘅收錢嘅，OK，一百蚊。咁啊，老實講，如果嚟數碼港咧睇場戲咧，我哋都收一百蚊啦，係仲要車錢啦，冇錯，因為車錢都幾廿車錢都唔平蚊啦㗎喺度數碼港。咁今次一百蚊咧， 喺呢個市中心灣仔區，就好抵睇嘅。嗯一地鐵上嚟就係啦。其實係一個誒心靈嘅嘅分享會嚟冇錯嘅，但係就唔係見證嘅。嗯，有音樂，有歌聲，話有有有嗰啲咩去過大陸做過嗰啲哦，嗰啲真人 show 嗰啲歌哦嗰啲樂隊啊香港歌手喎，嗯香港歌手啊你又唔知係呢單嘢。梗係咩唔知啊有？其中有個歌手去過，哦係咩男出席過咩電視台嗰啲咩咩歌星㗎，嗯，啊 咁犀利㗎。最佳最佳乜乜乜乜好巴閉㗎嗰啲啊係啦，中國好通音嗰啲係唔該你一陣嘛？間出去好啦温下書啦。啊咁犀利啊！當然啦，我哋認識嘅有鄭敬基啦，同埋杜文慧嘅嚇，咁仲有一紮嘅。嗱喺度提翻嘅，咁啊之前我哋成日都會講喺 D 一百上環站咧，其實啊嚇咁樣宣傳聲帶有嘅基督教時代論壇咧，旺角彌敦道嘅咧嗰度都有飛賣㗎。地點六百零二號總統商業大廈十九樓 B，或者俾個電話大家可以打去查詢一下先，咁啊唔使走過嚟唔係呢個唔係講到啦中間節目嚟嘅。係啊咁而家咧我就 啱啱同阿老總傾過嚟。哦咁佢就話最弊咧，因為嗰晚我哋租咗呢個場咧，我哋四點三要交場嘅。哦咁樣嘅， 咁咧就因為我哋人哋夜晚有 show，同埋我哋搬人嚟個台嘅，哦，咁所以要擺個台，要執翻啲位俾人嘅，係執翻啲位俾人。係。咁我話可唔可以加多啲嘢落去咧？咁咁我就話咧，就可唔可以咧就加一個咧我阿何國輝，哦， 同埋阿李錦雄，我哋就真情對話，對話講一講 D 一百，係我哋過咗十六個月做過啲乜嘢，遭遇過啲咩困難，嗯，啊包括啲人事。嗯嗯，啊，即係嗰啲好多鮮為人知，係難於啟齒嘅嘢。哦，咁一次過還係真情對白，乜都爆晒出嚟啦。都好啊，多啲人認識。咁啊，啊陸總話翻去研究下有冇時間攝到我落去。明白。 啊，嗯，好啦，咁啊，最後講翻頭先，我哋會講下通點樣樣，喺個咪前係點，咪後係點嘅喎。你咁犀利嘅咩驚唔驚啊？哦，冇，我最驚兩樣嘢啫，第一驚窮，第二驚冇錢，係啦。好啦，嗱，講翻，即係你俾人拆咗你個假面孔，你都唔驚。係啊係啊，唔驚啊，唔好打亂個歌名先啦。頭先提到旺角彌敦道嗰度有飛賣，個電話幾多號啊？二七八五。要個電話你做咩啫？二七八五七六八八，二七八五七六八八。電話你做咩？唉，咁有時可能我又我哋教下你改嘅通嗱，唔講咩啊人同我嘛？傾偈係教你。係咩？哦。 你第一電話咧好難記嘅，好多人咧咧你話個電話號碼記唔到嘅。第二樣嘢太多電話號碼俾人記咧，又令人哋混亂嘅。你淨係好簡單，如果你對呢個 show 有任何嘅問題，哦，可以打電話俾我係通，咁都得噶嘛。二咁犀利二九七一九九九，不停講呢個電話。你打到嚟啊，Connie 姐就會話俾你望過邊度買飛，啊呢度有邊度買飛，就唔使無端端加多個電話，而嗰個電話咧只係一次性嘅。 哦。即係好似你同阿通阿清用開嗰啲一次性嘅嘢。係啊，咁啊唔需要 promo 嘅，你 promo 二二九七嗱咁啦嗱一九九九一九九都好，或者你上環唔係嗰度係啊，可以阿老總咧，常常都都係喺嗰度出現嘅基地嚟㗎嘛係啦咁會更加即係你清楚嘛明明教你做明白明白 communication 啊，係不過上一堂叫溝通課，係盡量簡短，一個電話，如果搞得不過咁掂嚇咧，誒啊點解你知唔知警察點解用九九九？係耳機啊嘛，哦 佢唔會講啊消防局係幾多號，誒 call 白車係幾多號，誒呢個誒山泥傾瀉係幾多號，係一個號碼大家記得九九九，去到外國係一一又分開幾隻九一九一一或者一一二。咁考翻你啦，點解你報警？點解唔係？點解初次點解唔係000啊唔係一一一啊？係啊點解要九一九？係唔啱㗎，哦係錯㗎，因為係咩你英國佬當年啲電話咧就唔係嗰啲係 模擬嘅，係即係落嚟嘅。啊咁而家最快咧就一字嘅。啊！但係咁樣，我相反嚟講，因為如果一一一咧，啲細路仔 B B 仔打起就一定係一一一先嘅。而家啲 B B 仔乜都識㗎，係。哦咁樣而家 B B 一出世啊，我話俾我有有個識有個講嘢添有個外外甥，識玩 iPad，係喂一出世就淨係就係咁撥嘅隻手。啊！以前又立嘢㗎嘛，而家啲僆仔係咁撥㗎，嗯一攞住個電話嚟 係咁撥㗎嘛。哦，咁樣係嘛？而家啲電話都冇一撳㗎啦，係傻佬。傻佬係咪？好啦好啦，嗱咁啦，如果提供一個即係當日電話要記係你講得啱，但係都唔係為 B B 嘅。係嗰陣時 就係啲有錢 B B 有電話嘅啫，好咁啊就喺電話咧擺得好高㗎，就塊布冚住㗎，遮鬼住晒嘅仲難過攞糖食㗎。啱 OK，通常雪櫃頂啦嚇，係啦。喂，咁啊，如果大班話喂，不如記住一個電話算啦，咁啊唔好又講啲冷知識俾你聽啊！當年咧九九九咧，你知唔知打完九九九之後即刻 lock 咗個電話㗎？係。咁啊講俾你聽啊，你唔好係你唔知啊。請講請講。當年你打完九九九之後咧，嗰條線 cut 咗㗎。知道我知道。機樓即刻掹咗線㗎啦。會。 咁所以嗰陣時我哋啲人咧因為以前未有正線嗰啲啊嘛。嗰陣時我哋啲人咪成日去雜貨鋪啊，嚇士多借電話嘅嗯嗯，佢就好驚你打九九九嘢麻煩啊嘛。冇錯。嗰陣時有個鎖埋嘅，誒，唉，你未見過咧？鎖住咩？鎖住個窿㗎個鍵盤。 鎖住個窿，撥唔到啊打電話撥嗰度，撥唔到啊。我打住個九。鎖住九字，你打唔到九九九。喂，咁我如果要打個電話打有個九字，咁你話俾佢聽，佢話你唔好喺我度打，唔該你去隔離打，你咁鬼煩咁啊！係啊，嗰時好驚差人噶嘛，係你打九九九嚟到可能要駁水噶。啊，呢個唔出奇。哇，好出奇啊！好似你嗰啲咁嘅集體嚟到，咩打九九九冇嘢，咁正咩？拉人風暴，哦咁哇咁啊攞張大牛出嚟咯。係。 啊，哦，明白明白，知道啊你明啦，。以前差人點樣貪污你明啦。唉，梗係知啦。可以走得啦我哋零三咩走得咩？嗱， 都要講翻頭先一個電話，大班話如果齋嘅一個電話，咁我希望就唔好加重呢度 D 一百阿 Conny 嗰個負荷啦嚇，因為誒俾翻上環 D 一百買飛個電話大家啦嚇，二二九七一九二二二二九七一九二二，好咁各位記你住啦，真係要係啦揾啲揾啲嘢嚟講下嘅，清清清。梗係啦，係啦，請佢一爆棚喺出邊已經嚇。好啦，咁啊請佢揸緊車各位清緊嘅啦，唔理你哋唔送啦唔送啦請得啦，咁你俾我講埋先，好煩啊大班，呢度就嚟發生命案啦，有律師在場做證人啊，好啦。 司長開會，我哋講到我哋最大嘅目的就係唔好原地踏步。基於我哋香港作為一個係誒細啲嘅地方，得七百萬人啦，同其他啲細啲嘅經濟體啊，例如誒新加坡啊或者澳洲咧相似，所以嗰個強制性投票啊，我哋覺得政府係應該考慮嘅。如果我哋只係分得嗰個組會大啲，組嘅數目細啲嘅話呢，就變咗議員佢容易安排啦。 我一定要喺保障議員嘅嗰個發言嘅自由，同埋維持個議會嘅誒有效運作之間，要攞到個平衡。政府會可能想誒、呃今年七月即係廿零廿號立法會休會前呢，就能夠通過呢個嘅創新科技局 嗰個撥款同埋有關嘅誒、呃、議案啦。有可能就基於呢一個嘅理由呢，就令到呢個展布更加快速。去遊埠唔係立法會議員必有權利嚟嘅，大把時間。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華、 黃國圖。九點四十七分啦。嗱，所以咧聽 D 一百咧，即係我哋雖然係非主流傳媒，又要唉冇錢啊流落呢個富數碼港啊，不知何日啊落中環。我今日晏晝要中環見律師啊。係咪阿林旭華你嚟唔嚟啊？五點鐘啊？點解？見先呢 council 啊，攞號編人啊嚟嗰單案啊。好，聽下學下嘢啦，學下嘢啦嚇。 咁啊，咁啊要去中環啦。咁啊，我哋咁嗱。喂琴中環好近日大家都喎知10道公里啫喎，唉，咁你要攞有事落去都冇事，你去一去來回攞架車嚟一個鐘噶啦，啊泊得車嚟嗱，如果坐的士係要八十蚊嘅大佬，來回係百六噶啦，OK。數碼港好似有啲係嗰啲失土唔得㗎，你唔好喎，唉，咁啊，總之一句講晒啦。嗱，咁啊， 琴日呢啲立法會議員就梗係跟紅頂白啦，咁去晒喺主流傳媒度啦，但係問到啲咩出嚟啫？咁你睇下我哋呢個自由風，即係一定要講嘅。即係琴日就起碼嗱，你好似阿湯家華，第一佢喺我哋個節目，即係喺呢個自由風嗰度講咗出嚟。第二你要分析到先得噶嘛。即係俾一條一百萬嘅答案你，你都唔識得分析。哇！湯家華掂啊！ 你明唔明啊？立乜大功有冇人講啊？冇啊嘛！啊，淨係個個就話啊湯家華、湯家華、湯家華、湯家華咁，好似你好學唔學啊？學阿鄭家富咁做咩嘢？啱唔啱啊？嗱，另外佢又爆多條料啊嘛！啊，呢條料就梗係跌，梗係我聽完我都哇！突然間我話咁都噏得出，你唔好做特首真係原來咧，知香港冇政黨法噶嘛？做特首要退黨噶嘛？你知唔知啊？明唔明啊？啊，明黃國同明明 如果湯家華要做特首，佢一定要退黨噶嘛，所以已經已經事先張揚啦，啊講埋出嚟啦，啊佢有個聲帶㗎，啊擘大隻眼，喂我哋個同事擘大隻眼，擘大個口得個窿，湯家華你都擺咗落去嗰個 opening 嗰度啦，佢話準備退黨啊，你攞個聲帶出嚟哥，唉後知後覺嘅，咁再播啊湯家華立大功嗰邊聲帶啦，OK。 你話公民黨就反應好激烈，一度希望咧就三個人咧就終止訪問上海就翻嚟，形容咧就發向你哋發十二道金牌，反應過激。我想知道個過程係點樣樣啊，同埋你哋最後個決定係點樣樣？點解會有咁嘅決定咧？咁嗱，其實咧嗱，但係你其實可以想象得到嘅。誒、喺星期六朝頭早，我覺得係一個即係可能係政改嘅關鍵時刻之一。誒、你諗下，若果啊，假若啊，公民黨真係話 十二道金牌叫晒你三個翻去，嗯，咁咧就民主黨就已經講啦，佢話如果你走咧， 我就好難 stay 喺度，嗯我都要走。嗯嗯，咁民主黨話走咧，馮檢基就話：喂，你哋兩大黨走咗，我都要走喎，我都唔可以留喺度。嗯嗯，馮檢基走埋咧，跟住咧就梁繼昌咧，佢不嬲佢都話：喂，我跟大隊嘅啫喎。嗯梁繼基走咗咧，莫乃光都好難留喺度。嗯咁、可能去到最深尾咧，就淨係得李國麟。 嗯嗯 OK，李國麟唔走咩？誒誒，佢就話佢點都喺度嘅。 OK 嗱，我就想俾，我就想大家諗一諗個圖畫嗰陣時個情景會係點樣樣？去到門口，所有民主派拉隊走。咁啊，第一，如果你係北京，你會點呢？嗯第二，如果你係北京，你會唔會再想搞第二次呢？嗯可能就整個所謂對話、尋求共識呢個嘗試呢， 就窩咗噶啦，永遠都唔會再有啦。嗱，可能有啲人認為咁係好好結果嚟嘅，就中環見啊。但係我從我角度睇咧，我覺得你唔去對話呢，你就永遠冇機會揾到個共識，揾到一個大家可以接受嘅方案。你去對話呢，可能只係得一線希望，咁就視乎你認為一線希望係值唔值得去嘗試，定話你覺得一線希望我寧願唔要啦。嗯我呢就係、嗰種一線希望呢， 我都會努力去嘗試嗰種人。嗯但係我亦都尊重有人覺得一線希望我寧願唔要。嗯，咁我覺得好清楚啦。但係唉，咁你諗下係咪立咗大功啊？嚇、咁立咗大功啊，咁啊自然就有獎金噶啦，有獎品噶啦，啱唔啱啊？唔會遺臭萬年咩？你又唔好咁樣講啦，啊啊，即係我覺得歷史有功，有有自然有判斷，真係係。 咁佢立咗大功，啊一可以選特首，嗯進而可以選特首，退而思其次又可以做律政司司長，啊，再退而思其三呢，又可以做大法官。嗯，咁呢個呢，就係所有律師呢，當你揾夠銀嘅時候呢，誒夢寐以求嘅最終嘅出路，啱唔啱啊？啱哥啱，即係嗰啲唔係唯利是圖嗰啲人，即係覺得我揾夠錢啦，嗯，啊，即係咩啊？ 以前呢就話讀書讀得多嘅就想做官啊嘛，啱唔啱啊？係啊，咁而家你做律師就好多都係嘅，最終都係希望就係坐喺個 bench 嗰度啊嘛，啊，係咪啊哥？啱即係好似我哋同哥間中有機會坐喺個啱 bench 咧啱，就有無上權威噶嘛，啱啱啱係咪？可以控制到一個人嘅生命噶嘛，啊， 唔係啊？繼續講，繼續講笑咩啊？繼續講，大媽大佬啊，繼續講你判人坐幾多啱繼續講繼續講有有個繼續講都係啊，多少繼續由你講決定噶嘛。大班繼續我問你啊，講林旭華，係咁嗰啲要解釋你如果犯咗一個清楚刑事冇人上訴啊嘛條例，啊一年到七年，啊你中意判幾多都得，啊！啊量刑係由你自己決定嘅。哎呀，你冇聽過啲報紙報道咩？律政司都可以上訴啊！我哋嗰個裁決。咁你咪咁啊冇㗎，咁你你喂， 你當然啦，如果要判七年嘅，你判一年咁你死係梗啦。咯係咯但係如果我哋要判七年嘅，我判三年都有得拗㗎嘛。啊，因為要喂誠最緊要幾條罪咯，可唔可以誠實啊嘛。加埋一齊去執行啊？跟住啊如果你一單同一黐一單就死啦啫。啊，同期執行啊！同埋分期執行有兩件事嚟㗎嘛，係咪啊？阿同哥，啱啱， 你唔使講繼續講啱啊，你唔使驚，繼續講你咁繼續講驚得咁多繼續做咩？你入咗嚟繼 D 一續講百冇得唉我驚知我明我明㗎，你我明唔記得你第一日踏入咗我 D 一明百嗰一步係我明不歸路㗎？我明我明，我你明以為你以為我即係 discreet 啲，即係低調啲咁多？我明我明，最多係做到一樣嘢。我明我明我話俾你同我做到做到一樣嘢嘅啫。我明。 就將你嗰個 process 延長啲嘅誒啫，你始終都係死㗎啦。我死我知。不過死得即係幾時死嘅？其實大班頭先你嗰個問題呢，我係答中咗嘅，因為我係想講呢，就係、最大得益者就係張曉明佢哋啦。咁促成呢個最大得益者嘅人呢，就係邊個？即係咁解嘅啫。得，繼續講，大班，好，繼續發揮。湯家華因為冇湯家華就唔 變咗，大家面懵懵噶啦嘛，真係變咗去上海戇居居行到上上海嘛，變咗。係啊，即係湯家華就令到成件事成事啊喂，嘛。按照翻阿黃國同你嘅推論咧，咁曾玉成都有有有功喎。曾玉成梗有功，但係功勞今次係俾阿湯家華搶晒嘅。咁但係佢功勞永遠都分一二三噶嘛。但係嗰、個，但係嗰個對白呢，即係亦都有啊，阿湯生亦都有講， 因為佢係想保持翻個溝通，所以佢佢即係佢嘅做法，佢唔係佢呢個係佢嘅佢係佢嘅佢嘅自己嘅諗法，佢係溝通 道門係要開，所以有一線嘅機會溝通咧，嗱呢個咧都就係要做呢呢個個啊，溝通。琴日啊，吳志森有提出嚟嘅，係佢係唔同意嘅。係佢認為如果你掌握咗當日點解我哋叫大家含淚投票咧，係有理由嘅。 選埋啲曱甴老鼠出嚟都係有理由嘅，就係因為你掌握咗個關鍵性嘅少數票啊嘛。咁你如果啊啊啊阿森哥琴日都話，喂，你全部拉隊走人。如果中央係講咗四個一噶嘛，其中一個一就一定要喺一七年、一人一票選特首啊嘛。咁永遠個溝通之門都打開㗎，你你佢一定要溝你㗎， 啱唔啱啫？你使乜驚啫？呢個呢個就係一個你使乜送上門呢啫？個一個好好嘅見解。你使乜送上門啫？你明唔明啊？個人哋呢個人哋一定要溝你，明知你皇帝女唔休嫁，不過問題嫁咗入去就好慘解嘅啫，係兩件事嚟嘅，你明唔明啊？嗱，張曉明嗰種開放嘅態度一早係咁樣樣嘅， 邊度有佔中？邊個話你佔中都開放？形成哇！咗力林旭華你又亂噏啊！佢而唉家開真係放咩？開放乜扮啊哎呀扮咩啫？扮係唔係都有佔中啦？咩嗱？你又唔好講到張曉明咁巴閉咁啊！傾未有冇傾嘅？而家阿長毛咪鬧佢咯。啊！你同我傾啊，錄影幾時傾？阿鳳佩啊！咁琴日咧呢個啊 湯家華咧嗱，我哋啲同事就揾聲帶啊，我都唔明點解咁容易揾嘅聲帶都揾唔到啊！不過我哋嘅節目去到十點半嘅，唔使擔心。不過但係香港台啲聽眾未必聽到人哋有而家揾到啊，即刻咩啊？報俾你開心快活人今日特備節目啊嘛，有視像噶嘛，好多人十點鐘應該去睇呢個開心快活人嘅。嗯嗱，湯家華爆咗一樣嘢出嚟咧，就係話我退黨。 仲有一個問題我想問，我諗好多聽眾都想問嘅。你有講嘛？你話你從政呢就唔係為咗個黨嘅，係為咗爭取民主啫。咁啲人就即刻問你呢記者，咁你係咪會退出公民黨啊？咁你喺度回應一下我哋嘅聽眾呢個疑問。哦，我唔會退出公民黨喺呢個階段。誒，冇呢個諗法。但係如果公民黨要你退出咧，嗱，我話冇呢個諗法咧，我就呃你嘅，吳志森。 O K，吓， 係咪？我唔係啲，我唔係啲輕易呃呃人嘅人嚟嘅，你都知啦。係係係，係咪你係善思人嘅人嚟嘅，即係係好誠懇嘅人嚟嘅，你即係唔係好唔係唔係立亂發舞，然後眨眨眼嗰種嘅，係嘛？係有呢個諗法，係咯不過現階因為有段冇諗過？當然係有諗過啦。但係我係一個老實講，你信又好，唔信又好，我係一個以大局為重嘅人。係。咁大局係乜嘢啊？大局就係我唔應該而家去拆散嗯呢呢個呢個公民黨。 嗯，乜嘢冇好處？佢公民黨都冇好處。咁啊，點解要做呢乜嘢咧？係咪？係乜嘢嘅事件觸發你有呢個諗法咧？其實唔係一件事件啦，大家都知啦。我真係我我真係唔識呃你，真係。係咪？嗯。其實呢個係一個長時間嘅，即係有好多意你話因見上都有啲分歧因咁樣。因誤會而結合，因了解而分開。啊， 其實都不無道理嘅。嗯。啊，當日組黨嗰日嘅時候，我真係覺得大家嘅政治理念係相近嘅。當日啊近嘅，而家就越嚟越遠啦。因誤會而結合，因了解而分開，呢啲好多人呢喺度啊，即係終結一段感情嘅時候呢，就我哋自圓其説嘅啊，啱唔啱啊？啱哥啱。 咁我希望你唔好因误会入嚟 D 一百，因了解而离开 D 一百收到大佬嗰一日。收到收到。我唔希望啊。我会，我明啊，白。因为我而家见你好似好惊，而家你每一日好似有惊弓之鸟咁，究竟系咪有人恐吓过你啫？不如话俾我听得唔得咧？冇冇。系咪啊？冇同你讲嗱，冇你再去 D 一百冇做埋啲咁嘅节目咧，冇啊，你就乜嘢都唔使谂噶啦，冇乜都唔使倾噶啦。冇咁就系诶系有有嘅系有压力系系有人嘅系有人 有人同我講過係誒同埋鄭經翰一齊唔會有好噶，咁係有人同我講過，但係我係我係答一句啫，我話我同阿大班相識廿幾年啦，我話做人係應該做嘅嘢就做啦，即係咁咁就係大班，我可以答應你就係、我會盡力做好呢份工，我一定會。 即係你唔會，唔係我最擔心一樣嘢，唔會我係擔心一樣，我驚你 partner 俾壓力你啫，我唔我唔會嘅，即係冇話係冇話將你個名搣走。應該做就做啦。該做係係係係，大家知啊，有人嗱，我都想同有人講。即係仲有嗰嗰嗰嗰嗰嗰幾秒鐘咧，我哋就同呢個香港台分圖廣播啦。我哋調翻一八三一三八，但喺呢度趁而家有幾廿萬聽眾聽緊咧，我想話俾大家聽咧，黃國同咧 近來咧，我係觀察到咧，佢係受到壓力嘅。所以你話嚟 D 一百做係有壓力係做節目好大咧係要付出嘅，係咪啊？係除咗通之外，我阿通啊就係付出個菊花啫。唔係啊，繼續繼續繼續。哦，係啦唔。係正話大班講咗。 誒感冒就唔好翻啦！我即刻喺度諗係咪感冒咧？啊，我唔會嘅，感冒食咗銀橋會翻嘅。好啦，感冒就唔好翻啦，跟住括弧，你夠膽就咁啦。好啦，呢段時間交俾我啦，唔該晒好。大鑊嘅話夠膽就你睇下蘇而家下場。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華、黃國同。 早晨，早晨，十點零六分六分，大家聽緊嘅係 D 一百大聲台。我哋而家同香港台分途廣播。咁香港台今日咧呢、呢個誒、呃、開心快活人咧有特別節目。咁啊特別節目咧，大家可以有埋視像嘅，大家可以去聽啊，即係一定好精彩嘅。啊，一陣我都會好似話都要有一入去嘅，一陣都要啊。 大家就應該明㗎啦，因為我較早前呢話有一位同事將會離開 D 一百嘅，咁嗰位呢，而家我都可以講㗎啦，因為佢哋都準備宣佈㗎啦，就係、李麗蕊。嗯。啊，咁你咁如果大家想知道詳細嘅情形呢，就可以啊，而家轉去聽呢個香港台又得，啊，遲啲聽翻重温又得。 聽完我哋十點半之後先去聽都得，啊！即係我哋就隨時都可以聽到嘅。咁我哋電話係一八三一一三八，大家聽眾咧可以打電話嚟分享嘅。啊啊同啊同哥咧，我就真係咧有機會同佢做節目咧，就好多謝佢嘅。因為第一，老實講，佢又唔係志在嗰啲啊居馬費啊倒貼嘅。啊，第二樣嘢咧，佢亦都啊令到我哋好多聽眾咧。 啊，得到一啲啊唔同角度嘅分析，啊，尤其喺法律嗰方面咧，啊就誒、呃、提出好大嘅貢獻嘅，好多聽眾都認為你好掂。多謝不過咧，多謝你知啦，多謝。一分耕耘一分收穫，多謝 即係得閒如抵得抵得渴。明白明白你入得嚟明 D 白一百，你明知我哋點解會有個叫 D 一百啫？係。本來你喺三樓嘅我唔知 DBC 咁大㗎嘛鑊噶嘛。本來喺 DBC 噶嘛。再講翻之前，本來我應該空商業電台噶嘛，咁點解會走咗嚟呢度咧？我明白。咁你都唔明我我而咧？家明啦，我唔同明晒情你啊！我明我明。唔係我唔係好同情你啊，因為作為一個咧咁有見地、咁有學養 啊，喺英國名校畢業我明，LSE，跟住多倫多大學誒啊，跟住就執業律師喺法律界都有啲地位啊。明白喂明白明白。服務呢個社區多年啊。咁又咁你都唔明明白咩？咁明白我真係幫我明你唔到啊！明白明白。不過如果有啲咩就係我可以幫到你嘅，不你過不過大班唔係唔係幾明啊大班有一句咧，點解由尖旺去到黃大仙區議會咁奇怪呢嘅？個呢個因為係 誒好多嘢嘅，因為咁冇徐伯冇緊要啦，啊係啊，阿做阿選舉徐伯弟咧，因為要有裝腳嘅，取白咧就係好朋友喺彩虹嗰度咧就係哦就係呢個地頭嚟嘅。哦咁佢好朋友好佢當年我幫幫佢選舉佢都有幫我嘅。咁就誒，不過大班有一句你又阿徐講得，伯弟你係啊，你有一句你講得好好嘅，不不嬲以前你都講係誒，好多行業咧係悶聲發大財嘅，咁就係 見光就死咧，就一定噶啦。不過冇緊要啦，大家交心係咪？亦都係我覺得你嚟咗我我做覺得你做咗係，幾多月啦？嚟咗呢度，我都好多月啦，大約幾多月嘅？好多月啦，四個幾啦，差唔多唔見咗幾百萬啦，起碼唔緊要，唔緊要，唔係啊，唔係錢嘅問題係誒，起碼唔見咗幾百萬。唔緊要係最緊要就係誒， 不如咁我我覺啦得 D 一 D 一我有個百唔係 D 一睇法百㗎，唔係不如 D 你一打 D 一劫百係感動鬼嘅。誒進貢法蘭西，你你唔好做啦！你出去就鬧我，鬧 D 一百，跟住就接多啲生意就捐晒俾我哋咪得咯。唔唔會嘅，唔會嘅。不過 D 一百就係、誒、其實 D 一百喺互動之中咧，係感覺到係即係同 D 一百嘅聽眾咧，係大家有溝通嘅。呢個係一個 好大嘅迴響啦，係一個好開心嘅事啦。咁啊，阿大班你有講過就係、誒、其實做一份工唔係淨係金錢嘅，第二就係工作嘅 job satisfaction，即係令到你開心滿足感滿足感。 同埋即係會係誒啊啊大班你都講啊做 D 一百會係即係知名度高咁，其實呢個對我已經係冇冇關係嘅，我只係想 係將係，但係我係感激 D 一百同埋感激大班嘅，因為係誒、呃可以將我嘅 residual value 我嘅剩餘價值或者餘輝啦，能夠發揮多啲咯。咁呢個哇！係你咁乜後生啊，大佬你呢個我感呢個我我自己嘅感受係你係小狗嚟嘅大佬，係我你今知年你今年五係廿四啫大佬，係係五廿歲，五廿六啊係係咁即係你即係個餘，即係能夠發揮多啲，咁就 另外就誒朝頭早翻工係令我就我人生係改變咗好多嘅，因為係所有嘅嫖賭飲蕩吹嘅壞習慣都冇晒㗎啦。我我夜晚九點幾都好似只雞咁，好眼瞓㗎而家，所以冇晒豬朋狗友，好早就瞓覺啦。咁呢個係一個好健康嘅人生嚟嘅。喂，仲有個問題㗎，係你除咗係誒，因為你朝頭早要早起身，係啊， 咁你咧就要早瞓啦，要早瞓嘅，另外一樣嘢，要早瞓其實你你你你應該知嘅，唔使我提你嘅。係你因為提高咗知名度之後咧，你去做嗰啲從事嗰啲豬朋狗友嗰啲一齊嗰啲活動咧，係啊，就唔係好唔方方便嘅，嘅係係唔方便。係因為我明白我講埋俾你聽咧，除咗你影響你之外，你影響同你一齊嘅朋友啊。係。 無端端影埋佢啲相嗰度慘啊！大佬啊，啲狗仔，喂大佬你黃國同大佬你以後唔好黐埋嚟啊！我哋去嘅地方你唔好搞啦，大佬咪一影埋我，搞咁啊到個雞毛鴨血，啱唔啱啊？除咗係呢樣呢，就即係豬朋狗友好避忌之外，另一樣嘢就係、我係入邊係有個有個好大嘅負擔嘅，個負擔就係我唔可以陀衰家，係、我唔可以 陀衰啲一百，所以就會。但係你都唔可以抬即係好貼身住衰你個 law firm 嘅喎，啊唔你唔可以因好為你影響咗啲生意咧，呢樣都唔係幾好嘅喎，呢樣嘢冇辦法都。啦，呢啲呢啲唔使講嘅，呢啲呢啲冇嘢開心啊，係咪？工作嘅 job satisfaction。咁你有啲咩好緊要真？你有咩要講嘅咧？啊！我要講嘅你就係講下俾我我聽。我係誒真係嘅，啊大班係多謝你 有機會同埋係買咁你都唔係係餘點啊我輝，嘛，即係你因為點解咧？好多人咧唔會同我講嘢噶嘛，我但係佢會同你講嘢噶嘛。如果你有啲人講我嘅嘢咧，咧，咁你講翻俾我聽，我可以睇下有啲咩地方可以改進啊嘛。啱嗱啊心嗰句，或者警惕嗱大班就係誒啊，嗱心嗰句就係誒你每件事你都有自己嘅見地，有自己嘅見解，咁啊你係誒 即係你你可以係。處處不要人，我諗係即係你個風格嚟嘅。咁但係即係如果可以嘅話，大班就係你一樣係照住呢個方向做，處處不要人。但係就係當你講嗰陣時係即係比較禮貌啲咯。我覺得就即係即係即係即係話你不禮貌啊！唔係即係你你唔需要，唔不過佢需要啲人係鵪鶉中意佢咁啊 raw 我知道係啊 raw，啊我啊我知道中意佢嗰個係係即係冇修飾。 冇修飾啊，係好好 bluntly 咁表達出嚟。呢個呢個係你個已經，但唔係啊，大班你改咗㗎啦。已經我話修飾咗好多嗱，修飾咗好多㗎。因為我係我係第一次睇大班個 WhatsApp 係致 D 一百嘅同事同埋係誒個個工作人員咧，係下邊嗰度下款咧係大班上。係啊，好少嘅。我係第一次見到有呢個字大班上咁。 咁係誒，即係關於我哋嘅 main page 嗰度，係咩？嗱，咁我唔知，呢個唔知。當我睇到大班上下邊嗰時，我好感動嘅，因為講緊係我哋嗰個 Facebook 咧，嗰個我哋 edit 嗰方面咧，咁就下邊個下款係大班上喎。咦？嗯，好掂喎！咁開始呢個呢個即係好事嚟㗎，大班我即係真係覺得好我覺得一事樣嚟，好好事嘢嚟，咧，你有好事嚟嘅。你每個人咧，誒 都要有啲感受，即係你要你要你你你其實做節目又好，做咩都好咧，你要攞個心出嚟。係一定即係你你同我講嘅嘢咧，我一定會記住嘅。咁但係亦都好多人都同我講嘅，係你明唔明啊？係誒、但係有個問題就係咧，你永遠唔知個龍門架咧，你你移到幾低咧，人哋先接受噶嘛。你明唔明啊？你唔係好明，你講多少少。你明唔明啊？你以為我誒誒、呃 對一件事嘅睇法或者或者一個做法，你以為只要我誒、呃妥協少少，誒、人哋會接受啊嘛？我唔係要話妥協啊，錯唔係答法即係我意思係即係你你個你個 expression 方面。嗱，個 expression 你點樣樣啊都唔好噶啦。我話俾你聽啊，我同我哋嘅經驗咧， 你任何批評人話人，人哋都唔接受噶啦，係都唔會接受噶，呢個啱呢冇噶。呢個即係你抄你作為警察，嗱好簡單，舉個例俾你聽。係警察抄牌， 咁捉住個的士佬，誒停車熄匙，係車牌，嗯咁跟住嗰個司機咧就啊，想俾次機會啦，啱開工，又唔見死白，食白果㗎。係啊，咁啊，警察就話白做㗎對唔住成啊日， 你就係卡雙白線啊，我點俾機會你啊？係車牌啦，唔該你啦，我就我如果我唔抄你牌，我死啊！係啊，你講乜都好，去到最尾你抄咗佢牌咧，就跟住七十個字粗口出嚟㗎啦。啊好啦，另外一種做法咧，你行埋去就話個差人咧就啊講一大輪粗口，係跟住嗱今次有你啦，下次冇啦，唔抄你牌啦，咁 冇事嘅喎。係即係你最緊要就抄唔抄牌嘅喎，係就唔係你點樣嘅表達喎。你好有禮貌啊！啊啊啊啊的士大哥，唉唔好意思，早晨。誒、你啱啱揸車喺嗰度，你你知唔知嗰度唔可以 cut 線㗎？你可唔可以攞個車牌嘥熄時誒俾我啊？啊，好快嘅啫，我盡快抄咗之後俾翻你啊！ 唔好意思，唔好意思，對唔住啊，對唔住，阻你揾食啊！我都知道唔係幾好噶啦，但係你抄咗個牌之後咧，佢係唔可以 happy 嘅。但係咧，如果你幾廿個字粗口埋去，你抹㗎，雙白線喺度 cut 線，你今日第一日揸車啊？跟住又問候埋屋企人，跟住最尾講跟住講句，今次算你夠運，我唔抄你。我問你，你想做邊樣？OK，即係你咪鬧人咪冇事咯。你明唔明啊？即係你你你你做得呢份工咧， 就同做警察一樣啊！我估咧，可能有啲司機真係覺得話：，喂，幾嚿水我唔拍，我俾唔出啦。我我哋揸車，我屋企屋企人俾你鬧㗎。我而家講唔係的士，因為佢佢真係白咗一日㗎。我冇講，係啊我我的白做士司機就唔會係嘅。白咗一日嘅。即係你如果撞上林旭華咧，就啱你唔好同我講粗口啊啱！我多多錢都有得俾啊！我好簡單啦，我遇到呢啲事情咧，我心知唔係肚明講你啊，林旭華咁我就話：，喂，快啲啊，唔好阻時間啦， 嚇！唔係講你唔同啦，係啊，林旭華的的士就係一日你一㗎，個真嘅係。好特別嘅人嚟嘅。我覺得都會有的士大佬。唔唔係，我舉個例啫，你搏乜嘢啫？即係我話俾黃國同聽，你最重要就係鬧唔鬧人。如果你唔鬧人咧，啊，你你得罪佢兩句咧，佢請你食飯添，好簡單㗎。你真係鬧你唔鬧又點會得罪人咧？又會㗎哎呀真係嗱會㗎，我學俾你睇下。你讚人都會鬧得我學罪人咩俾你睇下，好好啊簡單試下試下啦。你話我喺德怡幼稚園啊， 啱嘅，你不過就話佢乜乜乜咁鬧佢大輪咧，佢多謝你啊！你鬧佢冇所謂。啊，但係你話佢咧唔話佢啱啱嘅咧，你幾有禮貌咧，你都係唔啱嘅。係呢個就係道理嚟㗎啦，林旭華呢啲就係好簡單嘅大道理嚟嘅。啊，對唔住啊，林旭華，你如果到到活到今日，你都唔知道一樣嘢咧，如果你揸住支咪你去鬧人咧，啊，你咧係咧就叫小馬大幫忙，OK，你放生佢。 一係咧，你點樣講佢都認為你唔啱嘅，你阻人發達，OK，你有冇養過狗啊？我哋鬧阿曾偉雄，咁樣點叫少幫忙咧？唔係啊！我意思，唉，我唔同你講林旭華，你係呢個一，你唔鬧你，如果你鬧曾偉雄，去到尾咧，你都話曾偉雄係好人咧，佢唔會嬲你嘅，即係一個鬧一個唔鬧，一個就好客氣，好似黃國同咁咧，吟詩作對，但係去到最尾叫曾偉雄辭職咧， 呢個就仇人。OK，你問候埋屋企人之後，跟住就話曾偉雄係我全香港最難得嘅警務處處長，咁多任以嚟回歸咧，最好就係呢個啦。咁佢就認為林旭華好人啦大話啲人信嘅。嗱，咁咁得啦，你承認咗即啦係。係啊但係 D 一百 D 一百嘅壓力咧，其實最大嘅壓力咧，就係我哋嘅口號喎。因為講真話，當你講真話嘅時候咧，你冇辦法係冇㗎啦避免係唔得罪人㗎，所以呢個 都呢個係一定㗎如果一日啦。你真係認為你嗰個壓力太大，你頂唔住嘅時候，你同我講聲得㗎啦。我會啊 OK，我會嘅好簡單嘅。OK 好啦，聽聽眾電話好嘛 OK，聽眾電話。早晨，黃生。早晨，早晨，早晨，早晨，早晨，啊，黃生啊，你早晨，早晨要離。開 D 一百噶？冇冇冇冇冇冇，頂得住啊！我頂得住，頂啊頂啊頂啊頂得住，頂啊！誒，老實講啊，頂我哋誒社會咧，每個人可能 參與政治嘅人咧，都會受到壓力。誒，而呢個問題咧，要解決咧，就係好簡單， 就係每個人多啲人企出嚟，嗰、個壓力咧就能夠分散。啱啊！呢句真嘅，呢句我哋好好我哋見到講得好好。險啊嘛係啊多啲人係啊去承保啊。係啊係啊。我哋見到台灣嗰啲學生點解佢為咗一個服務會會去佔領呢個立法院呢？其實佢哋睇到嘅，佢哋睇到嘅唔係話嗰個 經濟嘅問題，而係個經濟影響你政治啊！你睇下今次個台灣嗰個反服貿呢，嗰啲嗰啲旺旺嗰啲，哇！直情係香港嗰嘅愛港力嘅台灣版嚟㗎。即係即係仲仲有白狼嗰啲咧，黑社會、黑金政治又出埋嚟。即係你老實講啦，台灣將來如果嗰、個個經濟咧俾中國操控咗咧，嗰啲台灣商人全部投晒共咧，我睇將來第時咧 嗰、個選舉咧都都受到受到呢個中國嘅直情係控制晒，佢要選邊個總統都就邊個贏㗎啦。即係老實講，我哋而家我哋香港將來個前途咧係取決乜嘢呢？唔係話我哋香港有幾多有正義感嘅人肯企出嚟，而係香港有幾多會出賣香港嘅賣港賊。即係你諗下，我哋其實嗰個政改其實一啲都唔複雜㗎。點解唔複雜呢？其實冇嘢㗎。你 你推個假普選，我哋咪否決你咯，咪出嚟遊行咯，就係咁簡單啫嘛。你睇下將來係邊個驚冇普選呢？邊個難管治啫？我我哋冇嘢可以輸㗎，香港人。其實我有有啲人不斷喺度講，誒、我哋冇冇籌碼同中央談判。其實呢句説話係唔係謬論嚟㗎？我哋點會冇籌碼啫？我哋嘅最大籌碼就係我哋唔驚冇普選，我哋唔要假普選啫嘛。 就係咁簡單啫嘛。但係有啲人，我哋明明係唔會中保約黨，唔會中祈福黨，唔會中猜猜我是誰嗰啲人嘅奸計，我哋係唔會俾人呃到錢嘅。但係有啲人呢，竟然將你銀行嘅錢入咗落去對方個戶口，咪就係呢啲賣港賊咯。我哋本來唔會輸㗎，係咪先？我哋係即係要多啲人一齊行出嚟，相信自己嘅信念係嘛？ 唔係啊，即係如果呢班人喺嗰個投政改嗰個最終就係投票決定過唔過啫嘛。如果有班人佢隔佢佢自自己自甘墮落，要一個篩選嘅，你將你將嗰個公民推薦交俾嗰一千二百個特權分子，然後俾佢揀邊個泛民入得閘，喂呢、個仲唔係篩選？老實講啊，調翻轉頭，如果你係可嗰、個提名委員會係由你泛民組成嘅，由中央推薦啲人推薦啲建制派俾你揀。 我諗你都識點揀啦。嗱，老實講，建制派入邊啊有有呢個曾玉成，有啊有呢、個啊呢呢呢個咩啊葉太 啊有阿鐘樹根，你會揀邊個啊？我梗係俾鐘樹根入閘啦，係咪先？喂，你有冇睇功夫片㗎？睇有冇睇周星馳嗰套功夫啊？有揾個人有有揾個人同你揀個人同你隻抽，你梗係揾揾個細粒嗰掃地嗰個個清潔阿嬸啦，係咪先？好簡單嘅道理啫嘛。所以我我覺得咧，嗱，如果有人仲係要仲係要欺騙香港市民整個假普選嘅話，整個篩選嘅公民推薦，即係毫無約束力嘅。 即係公民推薦係任佢揀嘅話咧，呢個係百分之一百嘅嘅篩選假普選。我覺得咧，唔好再俾呢啲所謂嘅學者咧，去去將我哋香港咧變成一一個一個漁民啊！老實講啊，將來我如果我哋接受假普選咧，係對我哋香港人嘅一一大侮辱嚟㗎。你你否決佢，其實好似長毛咁啫嘛。長毛翻大陸。 佢唔入境，其實佢冇輸到啊！佢係贏晒㗎。佢佢做一個咁簡單嘅動作，就凸顯咗共產黨嗰種虛怯。連一件 T 恤，你話中國有幾多軍費，有幾多解放軍，你就係連一件 T 恤一個長毛，你都驚。佢做咗呢個動作，就凸顯對方嘅醜陋啫嘛。同樣道理，我哋否決嗰個假普選，我哋冇嘢輸㗎，真係真係冇嘢輸㗎。好，你講咗啦，啊， OK，即係所以你點解咁受我哋啲 節目主持人歡迎係有理由嘅，因為你講完之後，我哋唔使講嘢。我哋電話一八喎，但係洪生講嗰啲係真係唔成立過，我哋幾時可以否決啫？啊！唉，唔緊要假嘅假嘅，即係如果嗰個真係一個假嘅普選啊！唔係，你可以否決你可以佢嗰個否決嘅政制改革，因為我哋揸住關鍵少數啊嘛。當日點解我哋叫人含淚投票就係呢個原因啫嘛。但係問題係攞咗關鍵少數之後， 你係咪去善用呢一票咧？係咪去監察個政府咧？啊，呢、個就最重要啊嘛。咁冇辦法嘅，咁你始終要維持一個關鍵少數㗎。如果唔係，你就乜都唔使做添。啊，咁你你可以話啊，我哋俾人揾到笨，咁都冇辦法㗎。啊，咁你就算俾人揾笨，即係等於一樣嘢，你生 cancer 你就死㗎啦。啊，呢隻藥 啊，我而家有隻藥啊，林旭華。 嗱，你死緊㗎！所有醫生話你全世界，你去咗哈佛啊，去埋士丁福啊，乜都睇晒啦，話你死硬㗎啦，九廿日內。嗱，我有隻藥，你食唔食啊？啊，就我隻狗屙出嚟嗰啲 K K K，啊，食咗之後咧，啊，你真係可能會台灣有啲康復咗嘅人咧，就係話咧食啲唔同顏色嘅蔬菜得㗎啦。啊，唔係食嗰啲 K 咁，你食唔食啊？你都會食㗎，可能你明唔明啊？即係你明唔明啊？ 誒而家話俾即係你聽，睇下會唔會喺現 convince- 階段咧就係好難接受嘅係。啊，到你死嗰時你就知啦，即係你明唔明啊？咁所以點解要含淚投票當日就係咁嘅理由啊嘛，即係明知會俾呢班人出賣嘅，可能都要做㗎，冇辦法㗎，唔通唔通出死咩？啱唔啱啊？我同啱。啊，即係我唔係話為我哋自己開脱啊，即係我哋係有理由，我哋都要希望啊，我哋群眾俾到壓力呢班人咯，係嘛？咁佢想遺臭萬年，咁咪等佢遺臭萬年咯，啱唔啱啫？啱。咁講完咯， 係嘛？嗱，黃國同今日禮拜六咧，係你啊真係呢幾日要做下嘢啦。係。你睇睇我嗰個 case 啊，我會即係盧少蘭嗰個 case 我知道啊，啊領匯嗰個啊，終審法院佢哋嗰個英國嚟嘅大大律師嗰個 QC 啊，係個 show 啊。係就同法庭作出咗一個保證嘅，代表房委會同埋呢個領匯，係話佢哋有任何一條屋村，因為領匯接 手之後，令到佢哋買唔到餸，生活必須嘅嚇。啊生活必須嗰度得唔到服呢啲服務咧，根據房屋條例第四條 A，係呢個 amenity 冇咗咧，係房委會係保證佢喺個平台度。啊，會俾人賣，會會會會即係會賣菜嘅。係如果唔係咧，佢就會揾失途。係啊，即係揾呢個巴士穿梭巴士，穿梭巴士車啲居民去就近街市買餸。 係。咁所以而家我哋收到啲投訴，如果睇過咧，嗱你又我會睇掂啦啊，，我會睇啊。司法覆核係啊，我會睇個，我都睇晒個 judgment。啊，去法庭，然後就去翻呢個高呢個終審法院要求咧裁決。係佢哋誒啲聽眾都係有俾到啲電話我哋，我會係一一聯絡，然後會收集資料，我會做呢件事嘅，大佬。係啊，一定會攞攞使唔使攞法援嘅呢？ 啊，唔呢個唔緊要，睇晒啲嘢，然後分析咗，然後好啊大家一齊傾啊。好啦，我哋電話旁邊有梁生嘅，你好，係梁生梁。生早晨，早晨。 哦，斷咗線，斷咗啊唔緊要啦。斷咗梁生。嗱，咁啊，大班其實我心入邊有個問題，我想問你好耐嘅，就係喂，我不如諗下啦，我哋嗰個五月三號嘅節目咧，揾你同我真情對白好唔好啊？唔好真正。因為你問我嘢啊，最好嘅，因為你問得好啊。唔係，我想我想問一個，唔係我想你唔係我問諗咗好耐啊，大班。問得好啊嗱你真係大班，因為你你年問嘢問得好啊紀你年紀唔係細啦，係咪？即係比較上唔算細。好大㗎啦咁就係另外一方面，你健康 亦都唔算係真係百分之一百好好嗰只。我除咗隻腳之後冇嘢喎。咁除咗隻腳冇嘢咁。但係係百分之一百你你好啊我點解喺咁辛苦嘅咁辛苦嘅 D 一百嘅路上，你仲係咁行係感恩啊！ ？OK，因為你覺得你回你回饋社會都夠啦，都回饋永遠唔咗好多啦。夠㗎，即係你要你有一人要滿滿，即係你你要誒、呃你自己滿意滿足嘅時候咧， 啊有人飽暖思淫欲，但係我覺得咧係需要回饋社會嘅，你你永遠唔會夠嘅。如果夠咧，你有一個人咧，如果覺得嗱我做我做咗啲嘢，咁啊夠㗎啦，咁嗰、個嗰、個唔係，嗰、個都唔可以擺一個一個一個一個所謂限制喺度，咩叫夠，咩叫唔夠咧？你我覺得你應該盡每一分力咧，去回去回饋社會嘅。嗯，咁呢個答案你接唔接受咧，黃誒啊，同哥？ 你有冇諗過係應該分多啲時間陪阿媽咪啊，同埋屋企人啊，同埋各方面？因為嗱，我話俾你聽，做 D 一百咧，主持係好辛苦嘅。我會係話係辛苦過上庭，因為你係嗰幾個鐘咧，你係不停咁集中精神。你係即係如果上庭嘅話，有喂有幾個律師咁，我仲話誒 I concur，我我同意佢嘅講法，我可以唞一唞啊，我可以話即係 佢講完之後咁你咪接啊阿紅山電話，我知，你咪唞一唞啊咁都係唞一唞咁，但係即係唔係啊？你未有你未有電話之前咧，好中意阿紅山嘅。你未有電話之前，但你係好即係成日㗎，因為你做呢個節目，你夜晚黑又要聽 D 一百自由風，一定聽晒我哋， 一定要聽。咁朝早有啊聽晒老不過法總嘅嘢官有個好處嘅，係佢成日就會提示，係啦，啊你係啦誒我同啦同意你我真係呢個呢個啊呢個呢個係一個我同埋好好我真係辛好辛苦嘅工作嚟我真係誠㗎。我話心俾你聽邀請你而家正式宣佈啊！啊！五月三號五 下嗰唔好唔個好真情對話啦！我我啊大班啊，我你俾我唔好講埋先唔好啊大班，因為咧嗱，好你俾我講我我埋先係唔想人哋 睇到我喊嘅，因為唔緊要㗎英雄我同你一齊流血㗎不流淚嘅。我同你一齊嘅。我係英雄流血不流我我我俾淚嘅，眼罩你我睇嘅我嗱我我流血不流，我唔會啊。而家宣佈啊唔，宣佈啊，唔宣佈啊！我感我感冒啊，我感冒啊，啫冇啊，感冒嗰個節目叫咩啊？一定唔會。叫做咩啊？ 嗱翻我我我做翻嗱，我會睇翻唔係啊你要嚟啊你要我要睇翻 CFA 唔係你要嚟啊！你唔好會啦，五月三號你要嚟誒啊！領會嗰個，唔係真係有你喺然後度咧，買多好多飛嘅，你要幫下手啊！唔該你啊，係。領會嗰個，同埋我覺得睇晒你咧，我做唔係因為你問我嘢咧，而家我唔使你講嘢，我叫你問嘢咋。哦，咁你問嘢點會喊啫？唔係㗎，我 你嘅答案會令人我好心感動㗎嘛軟㗎，係啊，大班。我唔會嚟，你我唔會搞喊你嘅，唔使你驚。唔會啊，你成日我點會搞喊你搞喊人㗎你。點會搞喊問嗰個人嘅？只會搞喊你，只你會搞喊唔會啊，答大班你知唔知啊嗰人嘅？你講到係，唉，二點二五，唉，俾我唔錢，講嗰啲唔講嗰啲咁然後又又有人係俾十萬蚊，你又退翻一張支票五萬蚊，嗰、個又要寄翻翻嚟俾你，又多謝你嗰封信，唉，同埋有好多聽眾打入嚟嘅，即係講講下喊。 係好傷感嘅，呢樣嘢我覺得開係心即係好 touching 啊！嗰日我哋搞啲開心嘢啊開開心講啲話，好嘢講啲好嘢開心嘅最大嘅極限就係喊。啊喊係一種好好嘅宣泄，但得啦我係同會做流血不流淚嘅，我哋係冇嘅，冇啊，流血不流淚唔啱啊！唔係啊，做講你人咧要有真情流露嘅一日啊嘅，真情流露嘅你唔好太掩飾唔好啦， 好辛苦嘅，你咁不停掩飾，誒辛苦啊辛苦啊！冇冇冇冇夠你而家鐘，你知夠鐘，最大壓力嚟自邊度？你而家知啦唉。大班嗰個叫做咩啊？我哋個節目叫做咧恩典時刻還心於民。而家咧，鄭經翰咧就加人奶後，就宣布咧會加多一個環節咧，就鄭經翰、 黃國同真情對話，想快啲買飛啊！喂你嗰個監製好似未批准喎一百蚊張飛得㗎啦，未批准好得㗎啦！唉，真情對話，黃國同鄭經翰就黃國同負責問，我答我唔會我唔會我唔會加鹹你，令到你好開心，我開心啊！知知。我會一定令你好開心，你信我啦。阿聰啊！阿通阿通啊，通啊，阿通嗰啲唔得，阿通嗰阿通點啊？啲通啊點啊？通點啊？阿通點啊？阿通嗰啲阿通你知不過啊？ 阿通仲我需要學習㗎，你你你唔好搞佢啦。大班，我想講一樣嘢，我喂好好啊我係嗰日有啊感我係感恩朱耀明㗎㗎。大班啊又有你有喺我個我係咪啊？喺我個我個袋入邊咧，我好多年啦，我都有帶住本聖經嘅，即係我咪係咯你我係不停係去你信基督教睇，嘅我唔係，我不停睇，但係我未有嗰其實個黃國同恩典係係一個，嚟到其實黃國咯。同係一個好好人嚟㗎。嗱，佢又曾經講過咩咧？ 佢又照顧佢大佬個仔啦，係嘛呢？個係每個人都會做嘅事，呢啲全部全世界都會做嘅事。有啲人唔係會㗎，會有會一定啲人係冇應該做嘅，親情嘅，全世而家啲界都會人嘅。而家啲人冇情喺法庭咧㗎見過好多好離譜嘅個案個案㗎啦。嗰啲係一時迷途啫，人生個個咁你喺法會迷途庭你會唔會啦喊嘅啫？聽聽下人哋講嘢，我我係好感性嘅，我人唔係有冇試過啊法庭喊啊？我唔退庭咯唔當然會唔會會係啊咁你即張係 你係兩件事嚟嘅，咁你咪咯得咯你好多嘢。咁呢個我真情流露你可以做啦，你唔使驚啊，得啦。痛啊！多謝啊，阿通黃國同，係多謝晒大班，係啊，多謝通啊得㗎啦黃國同咧，就以拔刀相助。嗱，多謝你唔得㗎，如果你買咗飛多多，多為咗黃國同買飛咧。唔好啊！一陣間又要我吹啲打，一陣間又要我做乜嘢？冇啊，冇時間，咁淨係真情對話。嗱，如果大家咧，我哋擺上去 Facebook 投票投票，嗯如果多過幾個 like，你就會出現啦。 任你開個價啦， 大班唔係任你開個大班好價。簡單啫，你叫我死我都會死。得啦，咁咪得啦得啦，我叫你係嗰日去死啊！你唔會叫我死啊？會啊會啊，你唔會你嗰日就係叫你你錫住我嘅，你唔會叫我死。叫我明喂大佬，我叫你真情對白，唔會唔會你做乜驚唔會啫？唔會唔會。啊，五月三號啊，唔啱你冇甩底啊，唔啱你甩唔啱唔底，你包起全場我啊 cut 啦啫，七百張飛啊！ cut 啦 cut 啦 cut 啦你 cut 啦，包大班喂係咁節目時間，喂阿阿阿同哥啊係 cut 啦你唔出現，你要包起 cut 全啦場。 cut 啦 cut 啦 cut 啦 cut 啦你 cut，我已經 我已經日日冇收入咧，就嚟冇啦，大班冇得啦，嗰日嗰日禮拜六嚟嘅嗰日，我都肯同你做啊，冇收入你做乜驚啊？唔係，真係你唔係你係做硬㗎，㗎，你唔係你問嘢好㗎，我想你問你，我想你陪我啊，OK，好唔好啊？Course 啊，OK 得啦，多謝啦，咁啊時間夠啦，大家聽呢個開心快活人。 D 一百大聲台，還聲於民。 D 一百香港台。